Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876 tous. Ici votre commandant de bord, Richard Darbois. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Nous allons traverser une zone de perturbation entre 6h et 10h. En cas d'urgence, veuillez faire appel à Kevin et Héloïse qui ne pourront sans doute rien pour vous. Donc, euh, en cas de problème, débrouillez-vous. 6h-10h, les touristes sur Énergie. Il est 6h, bienvenue, c'est les touristes sur Énergie, on est presque en week-end ah, ça va faire du bien ça. Ça va faire du bien ce week-end. Euh, je suis plutôt impatient. On annonce euh, du beau temps en plus côté météo apparemment. On verra ça tout à l'heure euh, avec Auré de la Rédac. Et puis il y a Héloïse qui est avec moi. Salut Héloïse. Coucou Kevin, tu vas bien ce matin Ouais, ça va super bien. Ouais. Je suis en pleine forme. C'est vendredi. On a plein de cadeaux pour tout à l'heure. On a plein de bonnes news aujourd'hui. On a préparé plein de trucs. C'est vrai. Donc forcément, je vais bien. Il y a Auré de la Rédac qui est là aussi. Salut Auré. Bonjour est-ce que notre Ré de la Rédac est en forme aussi Ah oui, super. Bon les filles, tout à l'heure, vendredi c'est blind test. On va faire du blind test ensemble et euh, je vais faire un duel entre vous deux. Oula. Cool. Je sens que ça va être chaud. Euh, des trucs modernes ou des trucs un peu vieux euh, On va faire un peu des deux. D'accord. Un peu des deux, mais euh, voilà, je ne dis pas plus, sinon je vous donne des indices et puis les auditeurs joueront un blind test avec nous. Il y aura d'autres jeux aujourd'hui, hein, le Summer Jeu évidemment, une Star Energy qui sera avec nous à la plage énergie, des places à gagner pour le parc Astérix. Il y aura aussi le Shaker Mix, là c'est des places de ciné, euh, dernière place de ciné qu'on offre cette semaine pour le film avec le beau Zac Efron. Voilà, dernier jour qu'on en parle, tant mieux <laughs> pour le film Nos pires voisins 2. Bref, du cadeau, il y en aura et puis ce matin, j'étais dans ma voiture et j'ai entendu ce hit énorme kiff. Ah, c'est super chouette. Je ne dis pas sur quelle radio je l'ai entendu. <laughs> <laughs> mais vraiment énorme kiff. Euh, voilà, ça m'a fait super plaisir. Et euh, dès qu'on est arrivé, on s'est dit aussi qu'il fallait qu'on. Euh, la ah, on sort le vin les baguettes. Qu'est-ce qu'on joue bien au football, nous la France Qu'est-ce qu'on a du talent aujourd'hui Pas fini, oui Hier, j'ai regardé le match de l'équipe de France sur TF1, je n'en pouvais plus. Ah Quel incroyable duo d'attaquants Griezmann est formidable Mais Griezmann est formidable on voit les origines françaises dorées de la rédac. Elle est toute pélope ce matin, genre, fait hein. Les Allemands, ils ont joué comme des flancs C'était énorme. Alors, félicitations à l'équipe de France. Du coup, France-Portugal pour la finale euh, de l'Euro. Euh, si hier vous n'avez pas vu le match, bah voilà, maintenant vous savez que la France est en finale de l'Euro. Allez, bougez pas, on est parti en musique.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 Let's get it crunk let's get and start to lose your mind. Top you a drink, go ahead and rock your eyes. Cause we're celebrating no more drama in our life. With the great track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you, leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. Let's get it. on va s'écouter Déoros sur énergie tout à l'heure. On joue euh, au Shaker Mix. On va vous offrir des places de ciné pour le film Nos pires voisins 2. Avec Zac Efron. Avec le beau Zac Efron. Avec le beau Zac Efron. <laughs> on en reparlera tout à l'heure. Et euh, Aujourd'hui, euh, il y a une actu un peu culture. Ah oui, aujourd'hui, grande actu culture. Est-ce que tu connais Vasco de Gama Oui, je, connais, c'est un ami. c'est un ami, Je sais plus ou moins, c'est un type qui a fait le tour du monde, il a navigué, il a fait des cartes ou je sais pas, il a découvert des trucs c'est un grand navigateur portugais qui a fait euh, la route des Indes, entre autres. il est parti le 8 juillet 1497 avec 200 hommes et c'était sa première expédition. Donc c'est quand même important. Hein. oui, c'est vrai. Et euh, Vasco de Gama qui doit être content, hein, Portugal en finale de l'Euro. Exactement, en plus c'est vrai. <laughs> Bon, j'ai encore une autre euh, petite info. Ouais, vas-y, fais-toi plaisir. Je te dis, aujourd'hui, un ange gardien est né. Tu penses à quoi hmm, Je n'en sais rien. Non Non Un ange gardien. Un ange gardien. Joséphine Ouais ah, c'est l'anniversaire aujourd'hui. Ah, bon anniversaire Joséphine. <laughs> Elle eh, mon kiff, moi j'aime bien Joséphine Ange Gardien. Ouais, hein, c'est chouette, hein, parfois quand elle, euh, elle fait comme ça et blablabla, elle disparaît. Quand t'es fatigué, c'est ah, sympa à regarder. <laughs> C'est toujours la même histoire. Et vous pouvez quand même donner son vrai nom, elle s'appelle pas vraiment Joséphine. Moi je sais hein. comment elle s'appelle. Mimi Mati. Ah. C'est vrai. Ah bah oui, c'est vrai. Non mais son vrai nom c'est ah, Michel Mati. Michel Mati. Ah bah oui. Oui, mais forcément, voilà. ouais, Mimi. C'est la séquence histoire. Enfin, je l'ai dit, euh, tout ça, <laughs> tout ça, tout le monde s'en fout. Hein. La news à ne pas louper sur Énergie. Parce qu'il y a beaucoup plus important que tout ça ce matin, hein. Vasco de Gama, d'accord, mais bon, c'est pas comme s'il avait fait plein de trucs importants. Bah <laughs> quand même <laughs> On a une news aujourd'hui, c'est un agriculteur qui a fait le champion du monde. Il a fait une énorme bourde. C'est quoi Est-ce que t'as entendu parler de ça dans la presse hier Mais non, justement. Alors, je t'explique, c'est un agriculteur qui est reparti de son champ. Il a oublié de fermer la vanne euh, de sa cuve à fumier. Oh alors attends, ça c'est oh que le début de l'histoire. Après, il a fait 5 km et durant 5 km, il a repeint mais toutes les façades de toutes les maisons devant lesquelles il est passé. Le mec n'a rien loupé. Hein. Euh, imaginez que c'est votre maison. Mais j'arrive pas à oh imaginer. Tu, tu, ça se voit quand même quand tu jettes comme ça du Bah, apparemment, euh, ça devait être le matin, le mec nous écoutait, il était tout fan au volant au rez de la rédac. Alors moi je me pose une question. Hein. donc il a repeint les façades, moi j'ai vu les photos. Et si t'as ouvert la fenêtre à ce moment-là ah, c'est une catastrophe. T'en a plein dedans, dans la ah maison, quoi. Ouais, mais, mais vraiment. Et je pensais aussi, tu sais, il y a des gens qui sont fans de leur voiture. Oh là là. Et qui la gardent devant chez eux. Et là, là, le tracteur passe. Et donc <laughs> c'est parti. C'est un gros jet alors, quand même. Oui, quand même. Oui, quand même. Euh, j'ai les photos sous les yeux. C'est un vrai <laughs> massacre. Pourquoi tu rigoles Un gros jet, oui. <laughs> mais non, mais ça me fait penser, tu vois, quand on est au carnaval, tu vois qu'il y a plein de confettis. Moi, je vais souvent au carnaval de, Stavlo. Et alors, ils mettent dans les maisons, justement, ça me fait penser à ça. Euh, ils soufflent les confettis dans les maisons. Et t'en as pendant 20 ans. Euh, déjà, les confettis, c'est chiant, mais alors le fumier, je te laisse euh, imaginer. Enfin bref, on a trouvé quelqu'un d'aussi maladroit qu'Héloïse. Ça y est. <laughs> si, cet agriculteur nous écoute, il faut nous envoyer un message. Euh, en plus, il est reparti sans rien dire. Quand il a remarqué son erreur, à mon avis, il a paniqué un peu. Il s'est dit, oh là là, énorme ah, connerie. Tu pars vite, hein. Ouais voilà, je vais partir comme si de rien n'était, personne va rien remarquer. Sauf que la police l'a retrouvé, hein, évidemment. <laughs> Ils l'ont suivi à la trace. tu sais, tu vas jusqu'à chez lui et il y a des marques de fumier <laughs> jusqu'à l'entrée de sa maison. Toutes, vos superstars énergie seront cet été au ticket Festival à Budapest. Du 10 au 17 août, partez applaudir les plus grandes stars de la planète avec David Guetta, Muse, Sia et Rihanna. Faites la fête sur une île paradisiaque complètement hypnotisante. Pour gagner votre voyage en Hongrie, vos tickets et vos deux passes VIP de 7 jours pour le Tsiget Festival, repérez le double hit énergie Rihanna suivi par Sia. Sia. Dès que vous entendez ces deux hits énergie à la suite, envoyez festival par SMS au 78, 1 euro par message. Le Tsiget Festival, un festival énergie, it's music only grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express de portugais. Bonjour, jolie madame. Hola, meu amor. Il fait beau achète Bonito. Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. C'est la folie des soldes chez Megamart, sur le plus grand assortiment de Belgique. Et pendant les soldes, si vous commandez avant 16h en magasin, nous vous livrons votre achat le jour même, gratuitement. Condition, en magasin. Megamart, je ne suis pas fou. Base vous fait tourner la tête. Maintenant un iPhone 6S avec 150 euros de réduction. A À partir d'un abonnement Base 30 Smart. Infos et conditions sur base.be. Go mobile. Base. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. toi. La même peur du reflet dans le miroir. Si la méfiance est héréditaire, on se déteste au nom de nos pères. Tous un peu pareils. on se ressemble et choses près. C'est plus facile de pointer du doigt. Qu'il soit celui qu'on chuchote ou celui que l'on crie, que ce soit son nom qui le porte ou qu'il crève anonyme, qu'il soit de ceux qu'on acclame ou de ceux qu'on regarde sans voir, qu'il porte la flamme, qu'il s'éteigne seul dans le noir, C'est plus facile de pointer du doigt.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 Crefel. Les prix, À 6h30, c'est l'heure de s'informer. Voici le flash info d'Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Kevin, bonjour Héloïse. On connaît donc l'affiche de la finale de l'Euro. Dimanche, le Portugal affrontera la France. La France qui a éliminé l'Allemagne hier soir à Marseille. Les Bleus se sont imposés 2 buts à 0. Des buts que l'on doit à Griezmann et à Pogba. La finale de l'Euro, elle aura donc lieu ce dimanche à 21h au Stade de France. Voilà une bonne nouvelle pour les étudiants. Dorénavant, ils ne travailleront plus en jour, mais en heure. Le Conseil des ministres a approuvé hier la modification du système des jobs d'étudiants. Le but est de permettre plus de flexibilité et de faciliter aux étudiants et aux patrons. Jusqu'à maintenant, les jeunes pouvaient travailler 50 jours par an. On passe maintenant à 475 heures. Au-delà de 16 heures, les jeunes devront payer des cotisations au taux normal. Le cours de philosophie de citoyenneté se confirme. Dans le primaire, le Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles a officiellement approuvé hier les modalités organisationnelles. Ce décret, il détermine notamment qui sera autorisé à donner le nouveau cours. Les profs nommés ou temporaires seront prioritaires. Rappelons que le cours de citoyenneté remplacera une heure de religion ou de morale. Retour au sport en athlétisme. Kevin Borlé s'est qualifié pour la finale du 400 mètres au championnat d'Europe. Le Belge a signé le quatrième temps. Au décathlon, Thomas Van der Plassen a remporté l'or. Une belle victoire pour ce Belge de 25 ans qui a vaincu un cancer il y a deux ans. Il décroche en même temps une place pour les Jeux Olympiques de Rio. Enfin, en cyclisme Tour de France, le Belge Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune de leader malgré la victoire de Cavendish hier lors de la sixième étape. Aujourd'hui, c'est donc la septième étape du Tour de France, une étape de 162 km entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Hier, on a eu une superbe soirée. J'ai même pu faire barbecue. Est-ce qu'on va garder ce beau soleil Eh bien, oui. Le temps sera généralement sec. Aujourd'hui, on pourrait avoir quelques petites, petites gouttes de pluie euh, ce matin. Rien de grave. Côté température, eh bien, il faudra compter comme hier, plus ou moins entre 18 et 24 degrés. Merci Aurélie. On se retrouve à 7h pour le rappel des titres de l'actualité du jour. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été.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 Il y a des places de ciné pour un film à gagner. Oui, c'est nos pires voisins d'eux. Moi je l'ai pas encore vu, j'ai même pas vu le 1, donc euh, mais ça a l'air sympa. Mais je sens que ce week-end on va aller faire session de rattrapage pour ah ça. On va aller voir le 2. Tu viens avec moi Tu viens vraiment avec moi aussi Je t'invite au ciné. C'est vrai Tu payes les pop corns <laughs> T'as oublié que j'étais un énorme radar. Bon, euh, pour jouer au Shaker Mix, c'est facile. Hein. Si vous voulez gagner 4 places de ciné, 4 place c'est vraiment pas mal. Quand on voit aujourd'hui le prix que ça coûte des places de ciné, quand on veut y aller en famille, euh, tout ça. Donc vous m'envoyez le code ciné par SMS au numéro 78. C'est pas compliqué, puis on joue au Shaker Mix ensemble. Dans 5 minutes, ton shaker est prêt. Hein. Ah, il est prêt là. C'est ok, on est prêt ciné 78. Énergie est au cœur de vos actions avec la GoPro Hero 4. Filmez toutes vos aventures et vos festivals énergie avec une caméra embarquée en mode professionnel. Jouez pour gagner la GoPro Hero 4, une caméra d'action Ultra HD 4K. Écoutez Marco et Wendy tous les jours entre 16h et 19h. Et repartez avec la GoPro Hero 4. Avec Mediamarkt, rue Neuve. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort. Ah non, non, euh, ce soir je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico euh, et toi, euh, Alex C'est Alex, hein Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be slash full control. Proximus, infiniment proche. Une cuisine équipée pour moins de 2000 euros Un micro-ondes, un aspirateur ou une centrale vapeur pour moins de 100 euros une plancha, un presse agrume ou un croque-monsieur pour moins de 40 euros C'est vraiment le moment de profiter des soldes chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Alors cet examen Bah. T'as eu combien J'ai eu 17. Waouh, 17 sur 20 Non, 17%. 17%. Ah, ah bon Quoi C'est pas top 17%, bah, c'est pas toujours top. Sauf pendant le festival Smart Stock, bien sûr. Car en ce moment, Smart vous fait profiter de 17% de réduction sur une sélection de modèles de stock, dont les Smart fort Fort et la Smart Fortwo Cabrio. Surfez vite sur smarttocklet.be. E. Smart. Offre valable du 1er au 31 juillet 2016 inclus. Conditions sur smarttocklet.be. E. Sorry, dans les bouchons à Liège et Tia c'est dans les 30 minutes. Feeling used, but I'm still missing you and I can't see the end of this. Just wanna feel your kiss against my lips and now all this time is passing by, but I still can't seem to tell you why it hurts me every time I see you. Realize how much I need you. but I can't put nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I miss you and I can't sleep. Right after coffee, right when I can't eat. I miss you in my front seat. Still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too. And I'm always tired, but never of you. I hate you, I love you, I hate that I love you. Don't want to, but I can't put nobody else above you. I I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. I don't mean no harm, I just miss you on my arm. Wedding bells were just alarms, caution tape around my heart. You ever wonder what we could have been? You said you wouldn't, and you fucking did. Lie to me, lie with me, get your fucking fix. Now all my drinks and all my feelings are all fucking mixed. All alone, I watch you watch her. Like she's the only girl you've ever seen. You don't care, you never did. nobody else above you. I hate you, I love you, I hate that I want you. You want her, you need her, and I'll never be her. mais t'as laissé ton odeur sur les bras, sur les bras. Je donnerai tout pour être vous avez choisi d'écouter Énergie pour vous réveiller ce matin. Bienvenue, j'espère que vous êtes en forme. Euh, courage, hein, si vous ouvrez les yeux aussi. Là, vous sortez du lit et tout ça. Ah, c'est dur parfois. Hein. Ouais, mais c'est vendredi, c'est vendredi, donc on en profite. En plus, on a de bonnes nouvelles pour vous, puisque ce matin, on vous offre euh, beaucoup de cadeaux. Tout à l'heure, il y aura des places pour le parc Astérix. Et puis là, on va jouer au Shaker Mix. Héloïse, tu as ton shaker. Hein. J'ai mon shaker. On est prêt, et euh, on a Marlene qui est avec nous ce matin. Salut Marlene Bonjour. Comment, ça, va, oh, Ça va bien, ça va super bien, on est en forme. <laughs> Toi aussi ça va, c'est le vendredi, tu bosses aujourd'hui Oui, je bosse. Euh, c'est chouette, c'est le week-end, j'ai la, la, météo qui est annoncée, tant qu'il fait beau. On va préparer du barbecue, tout ça quoi. <laughs> Voilà, voilà. Ok, Marlene, Marlene, tu l'as vu, nos pires voisins, le premier oui, je l'ai vu avec Zac Efron. Il était ah beau dans le premier ou pas Arrêtez avec Zac Efron Il est bien le premier, c'est rigolo. Mais non, non, mais Zac Efron, il est, il, est beau dans le premier ou pas Oui, il est bon. Ah, ça va me motiver alors. En fait, Zac Efron, il est que beau, c'est ça, on est d'accord. Il a rien, il a pas. Euh, oui, peut-être tu vois que. Non, il joue bien aussi. Faut, Faut lui laisser euh, son talent aussi. Ça va, d'accord. Bon, Marlene, écoute bien. Héloïse va placer euh, deux hits énergie dans le shaker. Elle va tout secouer et tu dois reconnaître ces deux hits énergie. D'accord. D'accord, Héloïse, on secoue. on est parti, c'est parti. Tu aimerais la Marline, est-ce que tu as reconnu les deux hits énergie qu'on vient d'entendre Bien sûr. Hein? <laughs> c'est Stromae, euh, ta fête, et ça fait comme jamais de mettre Gims. Est-ce qu'on valide C'est gagné Eh ben, ça y est, tu vas te la faire, hein, ta petite soirée ciné. Euh, est-ce que ah, tu y vas entre potes, en famille, tout ça <laughs> Oui, oui, oui, euh, en famille. Euh. Quatre places de ciné pour toi, donc tu ah, vas aller voir Nos pires voisins d'eux. Tu nous donnes des nouvelles du film. Nous, on l'a pas encore vu. <laughs> Non, ça va, je manquerai pas. Ça marche, Marlene, tu reviens sur Énergie quand tu veux. Je te fais des gros bisous. Gros bisous. bisous, ciao, ciao. Les touristes sur Énergie. Hi, this is Sam Smith on NRJ. Hit music only. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay? is not a good look. Gain some self control. And deep down, I know this never works. Uh, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're you 55 on va s'écouter Britney Spears sur Énergie. Héloïse me raconte sa vie, c'est quoi ce truc c'est quoi ces trucs sérieux J'ai voulu sauter. Je raconte à Kevin que j'ai voulu sauter d'un bateau, mais finalement je suis resté dedans. Tout à l'heure, tu vas nous raconter l'histoire complète. On, va s'amuser. Tiens, tout à l'heure, on parlera des moments de solitude que vous avez pris dans votre vie. Et puis là, à 6h56, c'est votre horoscope de ce vendredi 8 juillet. Oui, on commence par les béliers. Votre relation amoureuse prend soudainement une tournure plus passionnée. Taureau au travail, vous avez envie de bouger, d'aller de l'avant. Les gémeaux, respectez les règles. Cancer, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Les lions, aujourd'hui, vous acharnez sur une situation que vous ne pouvez pas changer. Vierge, loin de vous décourager, les difficultés vous stimulent. Balance, vous pouvez vous accorder un peu de temps ou carrément lâcher prise ce week-end. Scorpion, vous avez un défi à relever. Sagittaire, vous commettez de nombreuses imprudences, faites attention. Capricorne, vous vous montrez sous votre meilleur jour aujourd'hui. Les Verseaux, c'est une journée constructive qui vous attend. Et puis pour les Poissons, le travail en équipe peut vous être profitable. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. You want a hot body? You want a Bugatti? You want a Maserati? You better work, bitch. You want a Lamborghini? Sip martinis, look hot in a bikini. You better work, bitch. You wanna live fancy, live in a big mansion, party in France. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. You better work, bitch. Now get to work, bitch. Un bon plan c'est ne pas devoir choisir entre s'offrir un nouveau smartphone et partir en vacances. <gasps> un nouveau smartphone Ah oui, ça sonne bien ça. Ou des vacances au soleil ah, ça sonne plutôt pas mal non plus. Et si je m'offrais les deux c'est possible. Jusqu'au 15 août, le Samsung Galaxy J5 est à seulement 29 euros avec Dauphin 25 smartphone dans votre shop Orange. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Conditions sur orange.be. En juillet chez Ego, profitez de 25% de remise sur votre nouveau placard ou dressing sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. On est vendredi et ça j'aime bien, vous écoutez les touristes sur énergie. Goku, il est 7h. À 7h, voici le rappel des titres de l'actualité d'aujourd'hui avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, les étudiants de quoi se réjouir. Le Conseil des ministres a approuvé hier la modification du système des jobs d'étudiants. Ils pourront prester 475 heures par an. Jusqu'à maintenant, ils pouvaient travailler pendant 50 jours. Aux États-Unis, au moins 4 policiers ont été tués hier soir à Dallas. Un rassemblement avait lieu pour protester contre la mort de deux hommes d'origine afro-américaine. Deux hommes abattus par les forces de l'ordre. En sport, en football, c'est donc la France qui affrontera le Portugal en finale de l'Euro. Les Français ont battu l'Allemagne 2-0 hier soir. Et enfin en cyclisme au Tour de France, le Britannique Mark Cavendish a remporté la sixième étape hier. Le Belge Greg Van Avermaet conserve le maillot jaune. L'étape du jour emmène les coureurs de l'île Jourdain au lac de Payolle. Ça fait 162 km. Concernant la météo. Eh bien, aujourd'hui, le temps devrait rester généralement c'est qu'on aura des nuages, de belles éclaircies. On pourrait avoir quelques petites averses dans le courant de cet après-midi, surtout en Haute-Belgique. Côté température, ça sera compris entre 20 et 24 degrés. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bières et fromages depuis 1876. La direction d'énergie a pris quelques congés mérités sous les tropiques. Il faudrait quand même que quelqu'un les appelle pour les prévenir que c'est du grand n'importe quoi le matin. Vous êtes sûr qu'ils ont validé ce duo de branquignoles 6h10h, les touristes sur Énergie. Ils ont validé, mais euh, est-ce que ça, est-ce que ça va durer Est-ce qu'on peut-être pas écouté en fait. <laughs> ça, j'en sais rien. Là, on a fait une semaine. Est-ce qu'on en fera deux, trois Est-ce qu'on fera tout l'été Suspense Personne ne sait. <laughs> Personne n'a la réponse à cette question. Bon, bienvenue tout le monde. 7h02, on est vendredi. C'est bientôt le week-end. Ah, je suis content. Ah, c'est le meilleur moment. Toujours en pleine forme. Ça va, Héloïse Moi, ça va. Mais tu t'es foutu un peu de moi, donc euh, voilà. Je me suis foutu un peu de toi. <laughs> Non mais attends, attends, on va y revenir. Ça va Auré de la Rédac Ça va super bien. Et Auré de la Rédac, euh, si vous n'étiez pas là à 6h, euh, elle est contente aujourd'hui. Hein. la France est en finale. Ah, ben ouais. On sort le camembert, le vin, tout quoi. Ouais, oh, bah, les clichés. <laughs> Oh, elle m'a regardé, elle m'a fusillait du regard. ça pas fait plaisir. Non, mais Aurélien de la elle est arrivée tout de suite, elle a dit Ouais, les Allemands, euh, ils ont mal joué, hein, nous, on était Comme bien C'est pas, pas tes origines françaises, ça commence la pète. Moi, j'ai regardé le match sur téléphone vraiment. La France est incroyable, ce duo d'attaquants extraordinaire. Ah mais on va en entendre parler pendant euh, je sais pas combien de temps ce but de Griezmann était vraiment formidable. Oui, il y avait pénalty. Il a mis la main, je l'ai vu. <laughs> Et, euh, franchement, est-ce qu'on n'est pas devenu nous aussi un peu comme ça, un peu chauvin, c'est vrai hein. On est devenu un peu chauvin. Ah oui, c'est vrai. Non, désolé, je remettais la marche parce que je me suis trompé de bouton. <laughs> Mais voilà, parfois je fais tous les boutons en même temps, mais t'as vu, je suis quasiment. Mais euh, c'est bien, on est, on est, plus fiers de notre nation, je trouve maintenant. Il y a plus de. Tu vois, on sort les drapeaux. Oui, mais on se la pète un peu. On se la pète un peu, je trouve. Non. Non Non, je sais pas. Bon, Héloïse, on va en parler tout à l'heure. Tu m'as dit que tu étais, essayé de sauter d'un bateau, que finalement t'étais resté dessus. J'ai rien compris à cette histoire, mais t'as pris un bon moment de solitude et c'est de ça qu'on va parler ce matin. Explique-moi parce que je t'avoue que je comprends plus rien. Mais non, je te racontais juste, mais je sais pas si envie de le développer ici, mais bon, voilà, tu me l'as mis dedans. Quand j'étais en secondaire, ben, on est parti faire, euh, on est parti sur un bateau en, aux Pays-Bas, en Hollande. Et euh, il y a le pont du bateau, tu vois. Et donc on. D'accord. Et puis t'avais une petite cabine, celle du capitaine. Et de là, tu pouvais sauter avec une corde jusque dans, enfin, dans l'eau. Oui, c'est la corde où, tu t'accroches, tu te Et une fois que t'es au-dessus de l'eau, tu lâches. Voilà, il faut bien voir la situation. Donc t'as la petite cabine, puis t'as le pont du bateau, et alors tu dois sauter dans la mer. D'accord, je vois. Ah ben moi j'ai pris la corde. Oui. <laughs> J'étais persuadée que j'allais attendre la mer, mais je suis restée sur le pont. Donc en fait, je me suis euh, tollée, j'ai pris. Attends, enfin, donc t'as quand même sauté j'ai sauté, mais j'ai pas, je me suis pas lancée et donc j'ai atterri sur le pont du bateau, mais ça m'a, j'ai vraiment, euh, enfin j'ai eu super mal. Hein, euh. Alors attends, deux solutions. Soit, soit t'as lâché la corde beaucoup trop tôt, soit comme certains, T'es arrivé au-dessus de la mer, t'as eu peur, t'as tenu la corde, t'es revenu et là seulement t'as lâché. Je pense que mes mains étaient mal positionnées, mais il y, a une vidéo, mais j'ai oh la regardé. Ça fait 25 fois qu'on la regarde et qu'on se marre euh, avec, les potes. La fille boulée, quoi. Vous ah, imaginez ce qu'on m'a mis le matin pour l'été. La fille totale boulée. Elle n'arrive même pas à sauter d'un bateau avec une corde. Arrête, c'est le pire moment. Ah, c'est dingue. Bon, si, si vous aussi vous avez des histoires, des moments dans votre vie où vous avez pris un moment de solitude de dingue comme celui d'Héloïse, ça va être dur de faire aussi bien. On veut le savoir. Alors, euh, le Facebook vous attend pour ça, Énergie en Belgique. Et puis le 30-18 par SMS, racontez-nous à ce moment dans votre vie où vous avez eu la honte, mais la honte totale, et euh, tout le monde vous en parle depuis. J'ai eu un moment, je te le raconterai tout à l'heure, et Héloïse, mais on va pas tout dévoiler d'un coup. Hein. On va garder nos petites histoires euh, pour tout à l'heure. Mais je te promets que moi, euh, <laughs> pour te filer sur une piste, j'ai dû dormir dans mon garage. <laughs> C'est du bon moment de solitude Comment, comme, on, les aime. Hein. Bon, bienvenue tout le monde. Tout à l'heure, on joue au Summer Jeu dans les touristes sur énergie avec des, parcs pour le, places pour le parc Astérix à gagner. Et la voici en PFM à 7h05. guide me home. Flume et Jennifer sur Énergie. Le nouveau Jennifer, je vous rappelle que tout à l'heure, à partir de 8h, Olivier sera en province de Liège. Aujourd'hui, on l'a envoyé réaliser des défis à viser. Alors si vous êtes avisé, on compte sur vous, on vous file rendez-vous là-bas tout à l'heure. Oui, si vous êtes avisé. <laughs> la, vous êtes avisé. La, vanne pourrie à deux balles. Un homme avisé en vaut deux. <laughs> Qu'est-ce qu'on rit avec cette dame eh Tu fais pas eh, une Hey, prend pas mal, hein. <laughs> Et vous imaginez ce que je... je vous promets que c'est pire hors antenne. Vous, vous n'entendez que ce qui se passe quand le micro est allumé. Moi, j'entends tout. Et je sais pas ce qui est le pire. Je sais pas du tout ce qui est le pire. Bon, euh, dit Kevin, on parlait des moments gênants qu'on a eu dans notre vie. J'ai balancé un truc énorme. Et là, tu me disais que t'avais eu un petit truc avec un garage. Enfin, que t'as dormi. J'ai dormi dans mon garage. Alors, ok. Quoi euh, je, je, vais la raconter. Je t'avoue que je ne l'ai jamais raconté. Euh, enfin, c'est pas le truc que je raconte à tout le monde parce que c'était un peu la honte. Je vais faire court parce que c'est une longue histoire. Alors, j'avais un premier encart avec celle qui euh, aujourd'hui est, mon amoureuse. <laughs> Et ma euh, voilà, ça se passe. Non, <laughs> c'était pas à ce point-là. Et euh, ça se passait. Enfin, on allait dans un bar. à c'était à Liège, d'accord. Jusque là, tout va bien. Et il se fait qu'en fait, la clé de mon appart, je l'avais prêtée à mon frère, qui me l'a rendue le jour même. D'accord. Parce que là, tu suis, mon frère me rend la clé, je oui. prêtée, et je la pose dans ma voiture. Bah, D'accord. là, ça va. Voilà, donc j'arrive pour aller dans ce bar, je gare ma voiture dans un parking. Mhm. Je vais dans ce bar normalement pour passer 10 minutes, et puis finalement, j'y reste beaucoup plus longtemps. Tu la rencontres Voilà, je la rencontre, tout se passe bien, je sors tout content, bisous, bisous, gna gna gna, le mec euh, heureux, tu vois, papillon, euh, cœur dans les yeux. J'arrive au parking, et là, pas de bol, parking fermé. Ah. Voiture dans parking. <laughs> C'était ah, embêtant. Tu pu récupérer ta voiture. Non, voilà, ma voiture était coincée dans le parking. Attends, c'est pas fini l'histoire. Donc je me dis bon bah je vais prendre le taxi, c'est pas grave, je vais rentrer chez moi. Donc je prends le taxi, confiant, le taxi me ramène et en plus le gars <laughs> me parle de mon boulot, je lui dis que je fais de la radio et il m'offre la course. Donc ça, tout va bien finalement. <laughs> J'arrive chez moi sauf qu'au moment où je suis devant chez moi, le taxi me dépose, il reste arrêté et la clé est dans ma voiture. Oh. Donc je suis enfermé hors de chez moi. ah Ah non, c'était ah, atroce, atroce, comme histoire. Il était quelle heure euh, Il était 2h, heures, 3h heures du mat. Et je devais venir ici le matin, je devais être euh, sur énergie. Et donc t'as dormi où ça euh, bah écoute, mon garage était ouvert, donc j'ai pu ouvrir mon garage dans lequel j'avais un petit matelas de camping. C'est bien, t'as fait une nuit, ouais, une nuit camping. Ouais, c'était pas mal. Et donc le lendemain, bah à 7h du mat, j'ai pris le premier bus, je suis descendu en ville, j'ai payé mon parking et <laughs> je suis venu bosser sans avoir quasiment dormi. C'était pas mal. Attends, mais c'est pas du tout gênant comme situation. Hein. Tu l'as vécu tout seul. Bah, je t'assure qu'au moment où j'étais dans mon garage sur mon matelas de camping, je me sentais un peu gêné. Attends, mais par rapport à moi avec mon bateau, je peux te jurer que ça n'a rien à voir. D'accord, hein. bon enfin, euh, partagez-nous aussi euh, euh, vos histoires. On veut tout savoir ce matin. Vos moments de solitude, vos moments de pure honte, les trucs qui vous sont arrivés où vous ne saviez plus où vous mettre, ce qui vous suit. 3018, <laughs> ça c'est le numéro SMS, 25 cents par message. Racontez-nous tout ça, on va en parler sur antenne. Il y a aussi le Facebook. Héloïse, tu t'es connecté. on va demander toutes vos réactions par là et voir tous vos messages. 3018 et le Facebook Énergie Belgique. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. Moi, en été, j'aime les salades, c'est frais et c'est bon. Ah oui, une bonne salade quand il fait chaud, c'est bien frais. Un petit. Ah oh oui, monsieur Marc, surtout quand elles sont aussi fraîches que nos bonnes salades paumées, ou feuilles de chêne, ou iceberg. Et en ce moment, on vous offre la seconde salade à moitié prix. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, sur toutes nos salades au choix, la seconde est à 50%. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa Tous les articles soldés jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse. Avec l'ING Lion Account gratuit, imaginez vos vacances avec 2500 euros en plus. De quoi passer de... Dis, t'as bien attaché les vélos Ah Mesdames et messieurs, nous vous prions de bien vouloir attacher vos ceintures. Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions de l'ING Lion Account et de la Tombola sur ing.be. Tous vos hits sont sur la triple compile Energy Summer et Only 2016. Avec Deoro, Bob Sinclair, Imani, Coldplay, David Guetta et Erais Streffi. Énergie Summer Only 2016. En vente sur énergie.be et partout en Belgique. Bon, t'as pas oublié les maillots Non. Les valises, elles sont dans la voiture La voiture et quelle voiture Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Prêts pour la comédie de l'été Nos pires voisins d'eux. Quand des étudiants s'installent à côté d'une famille tranquille. Elles se servent de leur sexualité comme d'une arme. La guerre des nerfs est impitoyable. foutez-moi la paix Nos pires voisins d'eux, actuellement au cinéma. Battle une course de karting délirante mêlant réel et virtuel. Au volant d'un vrai kart, piégez vos concurrents en utilisant les bonus semés sur la piste.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 C'est de moi qu'elle parle. <laughs> Personne ne le sait, personne ne le dit, mais il est temps que vous le sachiez, c'est de moi qu'elle parle, Jennifer. Elle me kiffe, c'est tout, je suis trop beau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, on va s'écouter juste Harmonie sur Énergie. 7h22, c'est les touristes. On est là jusqu'à 10h en mode morning, pendant que le réveil du roi est en off durant tout l'été. Et là, on va jouer au Summer Jeu. On vous offre vos places pour le parc Astérix. Parc Astérix, euh, c'est quand même un énorme cadeau. Les passes d'une journée pour 4 personnes. Ça, c'est vrai. Et puis, on pourra manger du boudin. Je reviens avec ça. Je suis avec ça. Et franchement, tu vas me lâcher avec <laughs> ton je boudin. Arrêter, je vais arrêter ça. Qu'est-ce que t'as avec le boudin je, je comprends pas le lien avec Astérix et le boudin. Bon, viens. On va sur la plage énergie. Tu plonges avec moi, Héloïse. On y va Avec plaisir. C'est parti. On est là, on a de la chance. Sous les cocotiers. Sous les cocotiers. Effectivement, ils sont grands, hein Tu veux bien me mettre la crème solaire, là Vas-y, je m'installe. Mais attends, non, tu rêves. Mais comment tu veux que je m'en mette tout seul dans le dos Je mettre de la crème, après ça colle et Oui, mais je ne sais pas m'en mettre dans le dos, donc il faut que tu m'en mettes dans le dos, c'est tout. <laughs> oh, il sert à rien, c'est pas possible. Bon, d'accord, on va jouer au Summer Jeu, on vous explique. On est sur cette plage énergie ce matin, et il y a une star qui s'est installée sur un des transats. Ouais, il est beau. Ouais, il est beau. Alors, on va vous filer trois indices pour reconnaître euh, cette star énergie qui est avec nous ce matin. Héloïse est bien installée juste à côté de ces stars. Euh, ça va, tout va bien Moi ça va, je suis bien. Bon bah vas-y, file-nous les trois indices. Alors, premier indice, il a participé à la saison 3 de The Voice en France. Deuxième indice, il est fier de ses origines gitanes. Facile, hein Ouais, là ça devient hyper facile déjà. Et alors, troisième indice, il a fait un duo avec Soprano. Ouais, Encore plus facile. Euh, Hein. il, est venu à la plage euh, en caravane. In de pocket, hein. Ouais, in the pocket. Bon, si vous avez trouvé qui est la star du Summer Jeu ce matin, vous m'envoyez simplement un SMS avec le code Astérix au, 78.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 you. avec en plus le service Krefel, c'est dans nos 75 magasins et sur krefel.be. Krefel. Les meilleurs prix, service compris. 7h30, c'est l'heure de s'informer. Voici le flash d'Aurélie Adam. Salut Aurélie. Bonjour, bonjour Kevin, bonjour Héloïse. Vous serez nombreux à prendre la route des vacances ce week-end. Touring prévoit du rouge dès aujourd'hui dans toute l'Europe. Il y aura surtout des ralentissements en direction du sud aujourd'hui et demain chez nous. Il faut s'attendre à des embarras cet après-midi et demain matin en direction de la côte et des Ardennes, mais aussi en direction de Paris. Du nouveau pour les jobs d'étudiants, le Conseil des ministres l'a approuvé hier. Dorénavant, les jeunes ne travailleront plus en jours, mais en heures. On passe de 50 jours autorisés à 475 heures. Le but de ce changement est de permettre plus de flexibilité, et de facilité aux étudiants, mais aussi aux patrons. Aux États-Unis, au moins quatre policiers ont été tués par des snipers hier lors d'un rassemblement qui avait lieu à Dallas. Un rassemblement pour protester contre la mort de deux hommes d'origine afro-américaine. Des hommes qui ont été abattus par la police cette semaine. En sport, en cyclisme, autour de France, le Britannique Mark Cavendish a fini premier hier lors de la sixième étape. C'est ça troisième victoire depuis le début du tour. Le maillot jaune de leader reste sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Aujourd'hui, la septième étape se déroule dans les Pyrénées. Les coureurs vont parcourir 162 km entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. En athlétisme, Kevin Borley s'est qualifié pour la finale du 400 mètres au championnat d'Europe. Le Belge a signé le quatrième temps. Au décathlon, Thomas van Platzen a remporté l'or. Une belle victoire pour ce Belge de 25 ans qui a vaincu un cancer il y a deux ans. Il décroche euh, par ailleurs une place pour les Jeux Olympiques de Rio. Euro 2016. Et l'affiche de la finale est donc connue. Le Portugal fera face à la France dimanche au Stade de France. La France qui a éliminé l'Allemagne hier soir à Marseille. Les Bleus se sont imposés deux buts à zéro. Ces buts, ont les doigts à Griezmann et à Pogba. Il faut savoir que la France n'avait plus battu l'Allemagne dans une phase finale depuis la Coupe du Monde. 1958. La finale de l'Euro, elle aura donc lieu ce dimanche à 21h à Paris. Et puis, pendant que certains transpirent sur le terrain, d'autres se euh, la coulent douce. C'est le cas de nos Diables Rouges. On le sait, ils ont touché une coquette somme grâce à leur parcours jusqu'en quart de finale de l'Euro. Un peu plus de 300 000 euros quand même. Hein. C'est sympa. C'est pas mal. Eh bien, certains joueurs ont décidé de partir en vacances en last minute. Évidemment, pas de last minute minutes comme nous, on pourrait réserver. ça ne hein. doit pas être les mêmes destinations ni les mêmes conditions. Non, euh, Yannick Carrasco, euh, eh lui, euh, il a choisi de se dorer la pilule sur un yacht à Saint-Tropez. De son côté, Moussa Dembélé, il a choisi Ibiza. Romelu Lukaku s'est offert un voyage à, New York. Seul Vincent Compagnie, qui n'a quand même pas participé à l'Euro, il n'a pas beaucoup transpiré, a repris le travail à Manchester City. Et Kevin Meralas, il a fait pareil, mais Everton. Oh, ils ont de la chance. Ouais, moi j'aimerais bien quand même euh, juste pour les vacances, tu vois, avoir le salaire d'un joueur de foot. Je dit, les vacances sur le yacht, je t'avoue je m'en fous complet. Euh, <laughs> bah, il était quand même avec sa copine euh, Noémie Appart, ancienne Miss Belgique. Oui c'est vrai, c'est hein. vrai. Noémie mais... Moi, ça m'a fait beaucoup rire, quand on a dit que, quand ils se sont rencontrés, ils savaient pas l'un et l'autre ce que faisait l'autre dans sa vie. Je me suis dit, ça, hashtag mytho, quoi. Bon pour la météo, Aurélie, aujourd'hui. On aura quelques nuages avec euh, de belles éclaircies. On pourrait tout de même avoir quelques gouttes de pluie dans le courant de l'après-midi. Côté température, ça sera compris entre 20 et 24 degrés.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 c'est les touristes sur énergie. Dans un instant, David Guetta et Zara Larson. C'est la suite des hits. On se fait totalement plaisir ce matin. On est toujours en pleine forme. Ça va, Héloïse Moi, ça va. Et toi, Kevin Mais ça va super bien. Écoute, euh, vendredi, le week-end, tout ça, j'arrête pas de le dire depuis tout à l'heure. Et moi, je t'avoue un truc, c'est que vendredi, quand je commence à bosser, je suis déjà un peu en week-end. Donc c'est vrai. Je suis tout un peu. Hein. <laughs> Beaucoup moins productif que les autres jours. Le vendredi, c'est un peu comme ça. Euh, bon, on est de la rédac. Ça va toujours bien. On est en pleine forme. Ça va toujours. Les filles, j'ai envie de vous envoyer en duel. Vendredi, c'est blind test. On va lancer ça maintenant. Euh, dans la matinale de l'été euh, chez les touristes. Vendredi, ce sera blind test. Ah, ok. Je l'ai décidé comme ça, ça m'est venu. Et euh, pour le blind test, vu que moi je suis au commandes, évidemment, ça va se jouer entre vous. Aujourd'hui, avant de jouer blind test, je vous explique pourquoi je veux faire du blind test. C'est qu'on a une compile à vous filer. C'est la petite nouvelle compile sur énergie. Oui, la Energy Summer Hit Only 2016. Voilà, si je veux gagner la compile, qu'est-ce que je fais Alors c'est simple, hein, on envoie compile par SMS au 78. Voilà, tous les hits Energy sont dessus et justement de hit Energy, il en est question. Écoutez bien les filles, je compte les points. Hein. Auré versus Hello. Oh je suis nulle moi là-dedans. Alors toi tu me dis que t'es nulle et je crois savoir que Auré elle est très forte pour les blind tests. Surtout sur, euh, pour les vieux trucs hein, moi. Ouais pour les vieux trucs. Là il y a que du nouveau. Aujourd'hui oh j'ai fait que du nouveau. On compliquera un peu pour les prochaines semaines. Vous êtes prêtes On est parti. Premier extrait. Rihanna. Ah oui, j'allais le dire. Rihanna. T'allais le dire, sauf que tu l'as pas dit. Mais ça, c'est le truc des blind tests. Tout le monde dit j'allais le dire. Ça, m'énerve au blind tests. jure hein. que j'étais juste en train de chanter la chanson dans ma tête. d'accord. Bon, un point pour Auré de la rédac. mais bon, c'est quoi Sia Sia, un point partout, bien J'allais dire <laughs> Et là, la Ah là, c'est ah, On va dire un point partout. On va dire un point partout. <laughs> bon, bah ça fait toujours un partout. Hein. Bob Sinclair. Bob Sinclair, Deux 1 pour et de la Rédac. Bien joué, bien joué. Bon, attention, c'est le petit dernier, donc il y a moyen de faire un ex hein. ah, et eh, voilà, ça fait deux partout. Vous bah, savez quoi les filles J'ai pas envie que vous vous disputiez, donc on va dire euh, on va dire égalité. Bon si aussi euh, vous voulez faire du blind test avec nous. <laughs> Et elles sont en pleine rivalité, je vous le jure. Mais oui, mais je pense qu'Aurélie m'a a laissé gagner sur le dernier point. T'allais le dire et puis tu m'as dit allez c'est bon, euh, C'est quoi C'est la solidarité féminine. Si moi je jouais jamais, on m'aurait laissé gagner. Hein. Ah ça c'est clair. Jamais. <laughs> Alors que c'est parce que je peux pas jouer, sinon j'aurais gagné, c'est sûr. Bah t'inquiète, on peut faire un blind test genre avec des questions, voilà, culture général. Ah ouais, non, parce que ça- hein, C'est euh. pas ah gagné d'avance. à moi, tiens. T'es malade ou quoi Tu fais les infos tous les jours, tu connais tout. Non, non, non, non, on fait pas ça. Enfin, si vous voulez gagner tout, c'est IT vous m'envoyez le code compile par SMS au 78. On vous envoie, on vous envoie Énergie Summer Hits Only. Number one. C'est le numéro 1 du Hit énergie Vos 30 hits préférés. Samedi 10h midi sur Énergie. It's music only. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on toujours Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be slash full control. Proximus. Infiniment proche. Sur vandenborg.be, je compare tous les appareils. Je peux les voir en photo et en vidéo. Je sais immédiatement dans quel magasin mon appareil est disponible. D'abord, je choisis mon appareil, puis je vais l'acheter au magasin. Moi, je l'achète en ligne et puis je vais le retirer, dans la demi-heure. Parfois, je me fais livrer. C'est tout à fait gratuit un million de visiteurs par mois. Et chacun choisit à sa manière sur vandenborg.be. TV, multimédia, électro. Vandenborg, la confiance. Et vous, vous êtes déjà passé chez Casa Tous les articles soldés jusqu'à moins 70%. Premier arrivé, premier servi. Casa, maison joyeuse, maison heureuse grâce au Last Minute Opel, vous pouvez partir en voyage dès demain dans l'une de nos voitures de stock à prix super attractif. Voici déjà un cours express d'italien. Tu peux me passer la crème solaire Mi daresti la crema solare. Je t'enduis le dos Et la spalmo sulla schiena Surfez vite sur opelstock.be et prenez la route dans une Opel de stock à prix super attractif. Comment bien manger Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants rips de porc. Et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos rips nature, marinés ou épicés. Deleuze, bien acheté, bien mangé. music only. Etias est le meilleur assurance RC auto par DKV. Rendez-vous sur etias.be. Énergie. Un camion est en panne sur le 40 à hauteur de 1000 morts en direction de l'Allemagne. La bande de droite est bloquée. La situation est dangereuse. Un objet encombrant à signaler maintenant sur la 54 à hauteur de Lutre en direction de Bruxelles. La bande de gauche est obstruée. Et puis il y a un autre objet encombrant cette fois sur le 411 à hauteur de Soyer, en direction euh, du Luxembourg. La bande centrale est bloquée. DJ officiel de l'Euro français et la France en finale, la France Ah, ils devaient être fiers ce matin Comment qu'on est les meilleurs <laughs> Comment qu'on est Croyez-moi, si ils vont gagner la finale, on va les entendre pendant mille ans ah, si vous êtes français, si vous nous écoutez, soyez cool. Arrêtez de nous vanner après pendant 2 euh, millions d'années en nous disant que vous avez gagné l'euro si vous gagnez. Euh, euh, c'est dimanche, ouais, dimanche. Ouais, moi je suis quand même fier des Belges. Moi aussi, je suis fier des Belges, mais je suis fier aussi des Français. On est juste à côté. solidarité entre voisins. Alors on va jouer au Summer Jeu aujourd'hui. Je vous réexplique. Une star est avec nous sur la plage Énergie. Cette star, on ne vous dit pas qui c'est. On vous a filé tout à l'heure trois indices et le but c'est de reconnaître cette star à gagner. Il y a quatre places pour aller toute une journée direction sur le parc Astérix. Celle qui veut rafler ce cadeau, c'est Geneviève. Elle est avec moi. Salut Geneviève. Coucou Salut, bonjour, bonjour Comment ça va Geneviève Ah bah ça va super Tu es secrétaire, c'est ça Oui, secrétaire, ah, oui. Les secrétaires, mon fantasme, j'avoue. Oh, Kevin, arrête ah. Geneviève, qu'est-ce que tu fais ce week-end <laughs> Bon, Geneviève, Geneviève, ne crois pas que c'est lié à ce que je viens de te dire, mais là, on va tous se mettre en bikini et tu vas sauter dans la piscine avec nous. Est-ce que t'es prête on compte jusqu'à 3, hein Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. 1, 2, 3, allez Ça y est, nous voilà sous les cocotiers, sous le soleil. Tu peux, ah, t'as vu euh, Geneviève, j'ai quand même des abdos de malade. Ouais. Ouais. Ah, je suis on, a, besoin de lunettes, Geneviève et moi, donc on les voit pas. <laughs> Qu'est-ce qu'on est bien. Bon les filles, je euh, vais pas me faire un petit massage là, non non, Kevin. Après, après. Ah, il faut peut-être qu'on joue au Summer Jeu, c'est vrai. Bon, il y a une star qui est là. Et bizarrement, cette star va me voler la vedette. Geneviève, écoute bien les trois indices pour découvrir qui est la star du Summer Jeu aujourd'hui. Alors, il a participé à la saison 3 de The Voice France. Il est fier de ses origines gitanes et il a fait un duo avec Soprano. Alors, qui est la star qui est en train de se la couler d'os avec nous sur la plage du Summer Jeu ce matin dans les touristes sur Énergie Geneviève Kenji Girac Kenji Girac, c'est gagné je me suis trompé en plus. Ritano. Bon, on fera pas. Comment, je ne viens Geneviève Comment j'aurais voulu chanter comme Kenji Oh là là Et jouer de la guitare Attends, tu joues de la guitare comme ça, tu emballes tout le monde, Geneviève, c'est irrésistible la guitare, on est d'accord euh, Ouais, non, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Ah oui, non, mais il a les origines aussi, donc... Euh, bah, il a tout. Pas tout avoir, hein. En fait, Kenji, il est né avec le package, tu vois. Et, euh, moi, j'ai eu. Et toi, pas du tout. bah, moi, j'ai eu le démo package, tu vois. C'est comme pour les shampoings, tu sais, un petit ingrédient et c'est pas complet. Nous, on peut chanter au karaoké, Kevin, nous deux là. parce que là, pour le coup, c'était pas top. Ah, j'ai l'impression que si nous, on chante au karaoké, on va se faire mettre dehors. Même, dans les vieux et les vieux cafés où il y a des gens euh, qui sortent dans de ses Je suis pas sûr que, ça va bien se passer pour nous. Bon, Geneviève, du coup, c'est gagné. Hein. Tu repars quand même. On va quand même revenir sur les cadeaux, hein, <laughs> sur les quatre places sur le parc Astérix. Amuse-toi bien là-bas. Profite bien. Tu, tu sais déjà qui tu emmènes là-bas ah ben, euh, ma fille, ma soeur et son gamin. Eh ben, écoute, euh, prenez beaucoup de plaisir, faites des photos, tout ça, et vous nous racontez après. Hein. Merci. Ça Bye Geneviève. Gros bisous. 6h10, h les touristes sur Énergie. Avec Kevin et Héloïse. elle tousse dans le micro, elle fait tout et n'importe quoi. 7h54, ah, c'est les touristes. Voici votre horoscope pour ce vendredi 8 juillet. Eh bien, tu sais quoi Quoi Tu m'embêtes, eh bien, tu vas le faire toi-même, ton eh, horoscope. Ah, bah, tu, sais quoi Je relève le défi. Alors, écoutez, <laughs> les béliers, votre relation amoureuse prend soudainement une tournure plus passionnée. Les taureaux, au travail, vous avez envie de bouger et d'aller de l'avant. Les gémeaux, respectez la règle Les cancers, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Vous vous acharnez sur une situation, les lions, mais situation que vous ne pouvez pas changer. Eh, hey, il se concentré pas, eh non, les vierges, <laughs> loin de vous décourager, les difficultés vous stimulent. Les balances, vous pouvez vous accorder un peu de temps ou euh, carrément lâcher prise. Hein. Les scorpions, vous avez un défi à relever. Les sagittaires, vous commettez de nombreuses imprudences. Oh là là là là Faites attention. Les Capricornes, <laughs> vous montrez sous <laughs> votre meilleur jour. Journée constructive pour les Verseaux, c'est ce qui vous attend. Et enfin les Poissons, le travail en équipe qui euh, peut vous être euh, profitable aujourd'hui. Pensez-y. Ah, Alors, t'as bien eh, hein, ça, hein, carrément. Big up, big up. cherche pas un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. unforgettable. I wanna do it again. You're crazy like an animal, and I don't want it to end. me your dreams darkest sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that uh, may be. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that uh, may be. Let's talk about sex. sweet like cinnamon. Tell me all your dreams and darkest fantasies. Oh, let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex, baby. sex. En juillet chez Ego, profitez de soldes jusqu'à moins 60% sur nos cuisines d'exposition. Ego, la cuisine de ma vie. Vous savez que tous les matins, j'ai mon horloge parlante. À Quelle heure est-il Il est 8h. Elle fonctionne bien en plus. Bienvenue, c'est les touristes. À 8h, voici le rappel des titres de l'actu de ce 8 juillet avec Aurélie Adam. Salut Aurélie Bonjour, le trafic est classé rouge. Ce week-end, les routes européennes seront encombrées en direction du sud. Chez nous, attendez-vous à des embarras cet après-midi et demain matin en direction de la côte des Ardennes, mais aussi en direction de la France. Le sommet de l'OTAN débute officiellement aujourd'hui à Varsovie, en Pologne. Notre Premier ministre, Charles Michel, est accompagné des ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Ce 27e sommet porte sur les relations tendues avec la Russie et sur les menaces liées au terrorisme. En sport, en football, la France affrontera le Portugal en finale de l'Euro. Hier soir, les Bleus se sont imposés 2-0 face à l'Allemagne. La finale aura lieu dimanche soir au Stade de France et enfin en cyclisme au Tour de France. Le Britannique Marc Cavendish a remporté la sixième étape hier. L'étape du jour emmène les coureurs entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Ça fait 162 km au total. Et pour le ciel, que nous réserve la météo aujourd'hui Eh bien, on aura quelques nuages aujourd'hui, de belles périodes ensoleillées. On pourrait avoir quelques gouttes de pluie dans le courant de l'après-midi. Côté température, ça sera compris entre 20 et 24 degrés. La chimée dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimée, les accords bière et fromage depuis 1876. Le réveil du roi est en off pendant les vacances. Pour assurer l'intérim, on vous a dégoté deux animateurs. Pas cher. Bon, ce sera pas terrible, mais il va falloir faire avec. Heureusement qu'on a les bons jingles <laughs> et de la bonne musique. Tous les matins, 6h-10h, les touristes sur Énergie. Et après tout, c'est les soldes, hein, donc pas cher. Voilà, c'est pas grave. On est soldés, on est bradés. Ouais, ils auraient peut-être dû prendre dans la nouvelle collection, ça, euh, j'en sais rien. Dans 10 minutes, Olivier Duroy sera avec nous. Aujourd'hui, Olivier va aller relever des défis pour nous. Ça se passera à viser Alors, si vous êtes à Visé, le rencard qu'on vous file, <laughs> elle rigole encore avec cette vanne de merde, le rencard qu'on vous file. <laughs> C'est place du marché. Place du marché à viser. C'est pas possible, d'accord Tu es à viser voilà. Euh. Ah, ah, ah, Héloïse, humoriste. Bon, ça va Héloïse, tu vas bien par les vannes pourries Moi je vais bien, je suis en forme. C'est le week-end bientôt, donc voilà, j'ai le sourire. Je vois ça, je vois ça. <laughs> Bon, écoute, tant mieux. Auré de la Reda qui est avec nous aussi ce matin. Comment va Auré Ah, Auré va bien. Toi aussi, elle te fait plaisir cette vanne, un homme avisé en vous deux. <laughs> Non, bah tu vois, mais on a eu la même réaction. Bah écoute, tu remercieras Héloïse plus tard. Voilà, rendez-vous place du marché avisé, c'est dans 10 minutes avec Olivier Duroy. Et puis ce matin, on parle de vos moments de solitude. Vous savez, ces moments hyper gênants qui nous arrivent dans la vie. Héloïse, tu nous as expliqué, t'as essayé de sauter dans un bateau, tu t'es raté, t'es tombé dans le bateau. Oui, il rigole toujours, il rigole toujours. Hein, Difficile. Alors moi, je vous ai expliqué j'ai enfermé ma voiture dans un parking et que je suis rentré chez moi, que j'avais plus les clés de mon appart, j'ai dormi dans mon garage. Et puis là, on a un autre Kevin qui est avec nous. Salut Kevin, ça va Oui, bonjour, ça va et vous Ça va super bien. Alors, Kevin, toi aussi, t'as vécu un petit moment de solitude dans ta vie. Oui, oui. Explique-nous tout ça. Eh bien, en fait, euh, je vivais chez mes ex-beaux-parents, j'étais avec ma copine là-bas, et alors un jour, on est rentré de soirée, euh, bien arrosé. Nous avons passé un petit moment entre nous. Euh, un moment intime oui, voilà, ah, mon dans, le salon. Et en fait, euh, quand on a relevé la tête, on a vu les beaux-parents, mes beaux-parents qui ah. étaient derrière nous, quoi. L'arrivée derrière vous, donc vous étiez dans le canapé, ils étaient derrière le canapé. Oh ah, la scène. Oh là là, non pas les beaux-parents, non. Ah si, alors là c'est très très gênant, euh, je ne savais plus où se mettre, <laughs> j'étais un peu embêté quoi. Et qu'est-ce, qui s'est passé Quelle a été la réaction des beaux-parents eh ben, la réaction de vos parents directement, ben, ils ont tourné la tête, ils sont partis dans la pièce à côté, donc il y a la salle à manger. Et alors, ils ont parlé entre eux, et puis euh, on a et eu. fait comité. Et vous deux, et vous deux, c'était quoi genre euh... Ben, nous, on a essayé de s'éclipser quand même pour dire ben, on était vachement gênés. Donc, euh, on est remonté dans sa chambre et puis voilà, on était un petit peu gêné vis-à-vis des beaux-parents. Oui, tu m'étonnes. On parlait l'autre jour des beaux-pères. Moi, j'avoue que me faire me faire pincer par mon beau-père comme ça, ouais, j'aurais pas. Ah, non. C'est gênant. Hein. Ça m'embêterait un petit peu. Oh, euh, du coup, t'en as parlé avec les beaux-parents par la suite ou euh, on a fait ben, comme on si de rien parlé, oui. Il, a, il, a, tenait à dire qu'il ne voulait plus que ça se reproduise. Euh. <laughs> donc, on était vraiment gênés. Oui, voilà quoi. T'imagines <laughs> Ah non, finalement, pour la prochaine fois, ça ira. il est pas mal ton moment de solitude, Kevin, parce qu'on peut difficilement faire mieux. Je ne sais pas, mais euh, je, pense que il y a certaines personnes qui ont dû avoir pire que moi, mais bon, j'étais vraiment gêné. Il y a peut-être <laughs> j'imagine. Bon moment de solitude. Bon, Kevin, merci de nous avoir raconté ton histoire aujourd'hui. Tu reviens quand tu veux dans les touristes. Bisous. Eh ben, merci beaucoup, bisous, bonne journée, au Et eh, vous aussi, hein, vous avez sans doute vécu des grands moments de solitude, des moments de honte, le truc que tout le monde vous raconte depuis longtemps, des choses que vous avez même peur de raconter, vous dites non, c'est vraiment trop la honte. Dites-nous tout ce matin, on va tout balancer, on veut plein de gros dossiers. Vous envoyez ça par SMS, c'est 25 cents par message, 30 18, c'est le numéro. Et il y a aussi le Facebook. Mais oui, il y a un post Facebook et j'attends toutes vos réponses pour voilà. Voilà, commentez le post, simplement. C'est sur la page euh, Énergie Belgique et là, c'est complètement gratuit. Les touristes sur Énergie. vous réveiller. Si c'est les vacances, profitez. vous êtes des petits vénards. plus Cab, ça c'est la suite des hits. Vous écoutez les touristes, on est là jusqu'à 10h. L'envoyé pas spécial sur Énergie. Et tout cet été, on l'a envoyé sur les routes dans toutes les villes de Belgique. C'est Olivier Duroy qui est là pour les défis. Alors, défis qu'on va réaliser évidemment partout. Aujourd'hui, on est à viser. Olivier vous attend. Place du marché. Olivier, est-ce qu'on y est Est-ce qu'on est place du marché J'en sais rien du tout. <laughs> tu sais pas où t'es. Ah, c'est bien parti. Comment ça va bah écoute, on va super bien. Je suis à un rond-point. Euh, mon GPS me disait place du marché. Et alors, effectivement, là, je vois une, pancarte et c'est marqué place du marché. Donc, en théorie, euh, tu es sur place. A, priori, je suis sur place. Alors, euh, je ne suis pas au, milieu du rond-point, mais voilà, bah, je suis place du marché. Et euh, attends. Non mais ce que tu es en train de nous dire, c'est que donc si vous êtes avisé, si vous voyez un type au milieu d'un rond-point avec une veste énergie, c'est Olivier Duroy qui cherche la place du marché hein. Non, ma veste, c'est une veste d'hiver qu'on m'a donnée. Il fait chaud à crever. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui il fait chaud. <laughs> Euh, attends, euh, place du marché ou paye Qu'est-ce que j'ai ça Ah, je suis pas, sûr que c'est la même. Ah, t'es à Non, je, <laughs> non, plaisante. Eh, pas de blague, hein <laughs> Après, c'est toi qui perds le temps pour ton défi. Bon, Olivier, écoute bien parce que euh, Héloïse va te donner les euh, défis qu'on te donne pour aujourd'hui, du moins la première partie, les trois premiers objets que tu vas devoir trouver. Alors, Olivier, aujourd'hui, tu dois trouver une cible. Jusque-là. Ah, bien, bien trouvé. Viser la cible. Voilà. Ah. énorme jeu de mots. Un berger, allemand ouais, un berger allemand et un orgue. Ah, ben alors, euh, écoute, il y a une église qui est juste en face. Le berger allemand, j'imagine que c'est pour rendre hommage aux Allemands. <laughs> Probablement. Bah, on ne sait pas si c'est le chien ou vraiment un berger qui vient d'Allemagne. Hein. À mon avis, c'est le ah chien Ah oui, bah, ça on sait pas. On sait pas. Écoute, euh, en plus, alors il y a une église. Je vais aller à l'église pour essayer de trouver l'orgue. Euh, il y a une boucherie qui est là. attends, je vais demander. Non, ils n'ont pas de berger allemand, non. vous avez du <laughs> <laughs> Non. c'est une mauvaise idée. On ne mange pas les bergers allemands. On les accompagne, on les caresse mais on ne les mange pas. Ok, ok, j'essaie de trouver ça. Et puis, euh, bah, je vais euh, en direction de l'église. Donc, si vous êtes du côté de Visée, venez me donner un petit coup de main. Euh, pour la cible, je risque peut-être d'avoir du mal. Donc, bah, n'hésitez pas. Je, vais donner rendez-vous aux gens sur le parking devant l'église. Sur le parking, <laughs> ok c'est plus facile. Ça marche. Le rencard est là-bas. On te retrouve tout à l'heure, Olivier. À tout à l'heure. Donc, rencard sur le parking de l'église. On est avisé. Je compte sur vous, les visez-toi. Vous foncez aider Olivier aujourd'hui. Il a trois objets à trouver pour commencer le défi. Il y en aura d'autres tout à l'heure et vous pouvez en proposer aussi. Alors, pour ça, bah, c'est simple, hein. sur le Facebook Énergie Belgique ou pareil, 3018 par SMS. Donnez-nous des, objets, mais les trucs les plus dingues possibles qu'Olivier va pouvoir trouver. 3018. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie. Toutes vos, superstars seront cet été au Ziget Festival à Budapest. Budapest. Du 10 au 17 août, partez applaudir les plus grandes stars de la planète avec David Guetta, Muse, Sia et Rihanna. Faites la fête sur une île paradisiaque complètement hypnotisante. Pour gagner votre voyage en Hongrie, vos tickets et vos deux passes VIP de 7 jours pour le Tsiget Festival, repérez le double hit énergie Rihanna suivi par Sia. Sia. Dès que vous entendez ces deux hits énergie à la suite, envoyez festival par SMS au 78, 1 euro par message. Le Tsiget Festival, un festival énergie. It's music only. Dis hmm. je me suis occupé des vacances. Enfin une bonne nouvelle. Mhm. Et en plus, j'ai fait une affaire énorme. J'ai trouvé un, last minute. Non. Et, on part où hein Bon, je sais pas encore. Ah. Mais ce que je sais, c'est qu'on part en Volkswagen. Oh. C'est le moment de profiter des conditions last minute chez Volkswagen. Des conditions exceptionnelles sur une sélection de modèles de stock. N'attendez pas pour choisir votre nouvelle Volkswagen chez votre concessionnaire ou sur volkswagen.be. Offre soumise à condition. Prêt pour la comédie de l'été Nos pires voisins d'eux. Quand des étudiants s'installent à côté d'une famille tranquille. Elles se servent de leur sexualité comme d'une arme. La guerre des nerfs est impitoyable. Foutez-moi la paix Nos pires voisins d'eux. Actuellement au cinéma. Cuisine Qu'est-ce qu'écoute un conseiller Xina Un festival de rock Non il vous écoute parler de votre rêve et de votre budget. Recevez jusqu'à 100% de réduction sur votre électro pendant le festival cuisine. C'est encore mieux que les soldes. Conditions sur Xina.be. C'est bien pensé. Comment bien manger Quand le soleil arrive à l'improviste. En sortant le barbecue, évidemment. Chez Deleuze, quel que soit le temps, on est toujours partant pour grignoter avec les doigts de croustillants ribs de porc. Et jusqu'au 13 juillet, profitez de 25% de réduction sur nos ribs nature, marinés ou épicés. Deleuze bien manger. Profitez du coucher de soleil. Ah, le soleil. Ou d'un beau lever de soleil. Oh, le soleil. Lâchez-vous. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Tous vos hits sont sur la triple compile Énergie Summer et Only 2016. Avec Deoro, Bob Sinclair, Imani. Goldplay, David Guetta et Eric Streffi. Énergie Summer It Only 2016. En vente sur énergie.be et partout en Belgique. only. Énergie. Infotrafic. Et il y a toujours ce camion en panne sur le 40 à hauteur de 1000 morts en direction de l'Allemagne. La bande de droite est bloquée, la situation est dangereuse. to make très Traffic. choisi Énergie ce matin. On va s'écouter Mike Posner, il est 8h22. Énergie vous emmène au Ziget Festival à Budapest. C'est la saison des festivals. Yo yo yo yo. <laughs> non, je voulais continuer, mais c'est bon. Mais je te laisse continuer. Fais l'émission toute seule. Moi, je vous le dis. Eh, moi, je m'en vais hein. Salut. Tu t'en vas Bon, allez, ça devenait marrant. Attends, j'ai pas été payé pour supporter ça. <laughs> Alors si vous voulez, je vends Héloïse sur deuxième main. Voilà, je vais passer une annonce. Si vous la voulez, mettez les enchères, même pas cher. Et hein. eh, ça va vite monter. Hein. 5 euros, 10 euros, euh, je l'envoie chez vous. <laughs> vous même venez la prendre sur place, c'est à emporter. <laughs> Bon, on vous emmène au Ziget Festival, le Ziget Festival avec euh, deux passes VIP. <laughs> Alors... Ça y est, je ne vais pas passer la journée. Qu'est-ce qui va se passer <laughs> Reprends-toi. Reprends je vais pas finir. Attends, euh, non, c'est le week-end. Si je tombe malade maintenant, euh, non, c'est pas possible. Non, non, Je, veux profiter du week-end. Alors, on a deux passes VIP à vous offrir. Euh, il y aura l'aller-retour aussi direction Budapest. Donc, c'est en Hongrie pour deux personnes. Et puis deux passes camping, festival en camping, évidemment. Respire. <gasps> Bah non, mais je te jure, je, sais pas ce que j'ai. Je, tousse depuis le matin. Voilà, comme ça, <laughs> vous savez tout. Alors, pour gagner le Ziget Festival, vous devez repérer le double hit sur énergie. Double hit, c'est quoi alors c'est Rihanna et Sia, super facile. Ouais voilà, vous entendez Rihanna et Sia qui se suivent et vous envoyez un code SMS. Le code c'est festival que vous envoyez au 78. Donc écoutez énergie toute la journée, hein. ça peut tomber à tout moment dans n'importe quelle émission, mais dès que vous entendez ce double hit Rihanna et Sia, vous envoyez festival au 78, c'est 1€ le message. 6h10h, les touristes sur énergie avec Kevin et Héloïse. To show a Fiji I was cool.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 On oublie les façons et on passe à l'action. Oui, je sais, nos passés ne se sont jamais rencontrés. Faut laisser toutes les passions s'exprimer. L'attraction assez ses lois, on va le 7 septième ciel, côtoyer les dieux, que les étincelles deviennent feu. Tu peux fuir les problèmes, les histoires de cœur. Il n'y a pas de je t'aime, pas de pudeur. Viens, en perd la raison, on oublie les façons et on passe à l'action. Ah, ah, ah, ah. oui, je sais, nos passés ne se sont jamais rencontrés. Oh, faut laisser tout s'exprimer. L'attraction assez loin, on va le faire ce soir. Bang bang. bang bang. Oh, le temps d'une nuit, bang bang. Oh. c'est jusqu'à moins 30% sur toutes les cuisines sur mesure. Cuisine Créfelle, mon rêve, ma cuisine. 8h30, le Flash Info avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Kevin, bonjour Héloïse. Prudence sur la route ce week-end. Vous serez nombreux à prendre votre voiture pour partir en vacances. Le week-end est classé rouge dans toute l'Europe, surtout en direction du sud. Chez nous, il faut s'attendre à des embarras cet après-midi, mais aussi demain matin, en direction de la mer, des Ardennes, mais aussi en direction de Paris. La sécurité de l'aéroport de Zaventem doit être renforcée. C'est la conclusion de la Direction générale du transport aérien. Elle a réalisé cinq contrôles en avril dernier pour évaluer les mesures surprise suite aux attentats du 22 mars. Dans son rapport, la DGRA pointe quelques manquements au niveau de la sécurité. Elle constate par exemple que les chaussures ne sont pas systématiquement contrôlées quand un portique sonne. Le sommet de l'OTAN s'ouvre aujourd'hui à Varsovie en Pologne. Notre Premier ministre est présent. Charles Michel est accompagné par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Le sommet qui se termine demain doit aborder les menaces liées au terrorisme, mais aussi les relations tendues avec la Russie. À ce propos, le, les pays membres doivent décider le déploiement euh, d'un bataillon multinational dans les pays baltes et en Pologne. Le but est de les protéger face à une éventuelle intervention russe. Aux États-Unis, deux suspects ont été arrêtés suite à la mort de quatre policiers hier soir à Dallas, des policiers qui ont été tués par des tirs euh, lors d'un rassemblement, rassemblement pour dénoncer de nouvelles bavures policières qui ont abouti à la mort de deux hommes d'origine afro-américaine cette semaine. La fusillade de Dallas a fait paraître au moins 7 blessés parmi les policiers et les civils. On passe au sport en football. La France jouera contre le Portugal en finale de l'Euro. Hier soir, les Français se sont imposés 2-0 face à l'Allemagne. La finale, elle aura lieu dimanche soir à 21h au Stade de France en, en cyclisme autour de France. C'est le Britannique Mark Cavendish qui a fini premier hier lors de la sixième étape. C'est sa troisième victoire depuis le début du tour. Le maillot de leader reste sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Aujourd'hui, la septième étape euh, se passe dans les Pyrénées. Les coureurs euh, vont parcourir 162 km entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Et pour la météo, qu'est-ce qui nous attend Eh bien, le temps restera généralement sec. Euh, aujourd'hui, on aura des nuages, de très belles éclaircies. On pourrait quand même avoir quelques gouttes de pluie dans le cours en après midi Côté température, ça sera compris entre 20 et 24 degrés. Merci Aurélie, on te retrouve à 9h pour le prochain Flash Info.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 Et dans les touristes, cet été, on a décidé de lancer des défis à Olivier Duroy. Euh, non, on n'a dit pas de vacances pour lui. Non. <laughs> on l'a dit on va, on va le réquisitionner et on l'envoie faire le tour de la Belgique, le tour de toutes les villes pour aller vous voir et vous allez l'aider à réaliser des défis. Alors aujourd'hui, Olivier est jusqu'à 10h à viser. Alors le point de rassemblement, c'est place du marché. Et on va retrouver Olivier tout de suite pour voir où ça en est pour ces défis qu'on a lancés euh, un peu après 8h. Olivier Oula euh, où Il y, a du vent. Ah, il y a du vent, ouais. Je suis pas, euh, je suis pas du tout place du marché. Enfin, je n'y suis, je suis plus là. plus, voilà, ouais, euh, à mon avis, vous avez décidé que je passe un mauvais week-end. Pourquoi ça veut dire bah, que les défis, ça commence mal. Euh, j'ai vu personne avec un berger allemand. Il faut que je trouve un berger allemand. Mais euh, justement, y a, on, a, des indices pour le berger allemand. Il y a Marianne sur Facebook, sur la page Énergie Belgique, qui vient de, qui, vient de dire bah, J'ai qu'un pain de mon Jack Russell en colo berger allemand, et alors je t'apporte mon piano. <laughs> c'est vrai que ça pourrait être sympa d'avoir bon, il fait perdre du temps. <laughs> Euh, alors. <laughs> donc, écoute, je suis devant l'hôtel de ville parce qu'il faut que je trouve une cible et il faut que je trouve aussi une. comment Un un, orgue. Oui. Ah, donc pour le moment, on, résume la situation. 8h37, on n'a rien. Oui, non, rien du tout. Je rentre dans je l'hôtel de ville, je vois une, charmante dame. Bonjour madame. Euh, je, dois réaliser un défi euh, pour la radio, c'est la radio énergie. Euh, je dois trouver un orgue. Où est-ce que je peux trouver un orgue Ouf, dit-elle. je dois trouver une cible aussi. Oui. et un berger allemand. Moi, je ah, crois qu'Olivier est vraiment dans une situation compliquée aujourd'hui. Ah non, bah, madame ne sait même pas. Olivier, oui. Il y a Laura rat sur Facebook qui dit avec bah, la cible, c'est simple, il faut aller dans, un café tout simplement. Ouais, dans un café, tu dois avoir des cibles, hein. Bah, Évidemment, un café ouvert à 8h du matin. Bien sûr que les cafés, il y en a qui sont ouverts. oui, pour Bah oui, bien sûr, pour aller boire son café. Bien sûr. Bon, venez me rejoindre. Euh, à, mon avis, vous voulez que je passe vraiment un mauvais week-end, euh, voire une mauvaise semaine, parce que la semaine prochaine, c'est Loan qui, ira sur les routes. Ouais, donc si tu rates ton défi, tu vas y penser toute la semaine. Donc il bah faut le réussir. Je vais laisser tomber, moi. Hein. Non, non, non, non, On va te coacher, on va te coacher, on va t'encourager. Il te reste 1h20 de toute façon. Euh. madame a peut-être. Il y a un orgue au premier étage Ah non, non, non, non. D'accord. <laughs> Non, c'est quoi ah C'était un, menti Elle t'a fait un faux euh, espoir <laughs> Oui, oui, j'ai eu un faux espoir. Bon, c'est pas grave. Écoute, euh, allez, je compte sur les gens de Visée. Si vous êtes à Visée, je, vais retourner près de l'église maintenant. Donc, euh, bah, n'hésitez pas à nous rejoindre et à me donner un petit coup de main. Merci. Ça marche, on fait le point tout à l'heure, Olivier. Bonne chance. Donc, si vous êtes du côté de Visée, pensez voir Olivier Duroy. Là, il a besoin de vous. Hein. On est nulle part par rapport aux indices. C'est bien, c'est bien, c'est vendredi. C'est dur, mais en même temps, c'était facile tout le reste de la semaine. Ouais, oui ouais, ouais. Donc, je vous rappelle l'orgue, le berger allemand et le troisième, euh, la cible. Voilà, c'est ce qu'on cherche. Si vous êtes avisé, si vous avez ça sous la main, allez aider Olivier. On compte sur vous, les visez-toi. Tout l'été, les touristes réveillent la Belgique sur énergie. Énergie est au cœur de vos actions avec la GoPro Hero 4. Filmez toutes vos aventures et vos festivals Énergie avec une caméra embarquée en mode professionnel. Jouez pour gagner la GoPro Hero 4, une caméra d'action Ultra HD 4K. Écoutez Marco et Wendy tous les jours entre 16h et 19h et repartez avec la GoPro Hero 4 avec MediaMarkt, rue Neuve. Salut Bumpy. Dis, pourquoi est-ce que tu vides ta voiture Ben pour faire de la place. Ah, tu pars en vacances Non, parce que chez Gamma ce dimanche, on reçoit un coffre Gamaïque et il y a 15% de réduction sur tout ce qui entre dedans. Ah, comme ça tu fais de la place dans ton coffre pour le coffre. Oui. Dis, toi bien une petite place pour moi aussi, hein, que j'aille avec toi. Euh. Ce dimanche 10 juillet, Gamma est ouvert. Profitez de 15% de réduction sur tout ce qui rentre dans votre coffre Gamaïque. Conditions dans votre dépliant et sur gamma.be. <laughs> Nouveau chez Kitchen Market, découvrez la cuisine équipée NEC 24. Une cuisine de qualité allemande, disponible de stock à partir de 1499 euros, électro compris. Moins cher et plus solide que du kit. À découvrir chez Kitchen Market. Kitchen Market. Des idées plein la cuisine. Alors cet examen Bah. T'as eu combien J'ai eu 17. Waouh, 17 sur 20 Non, 17%. 17%. Ah, ah bon Quoi C'est pas top 17%, bah, c'est pas toujours top. Sauf pendant le festival Smart Stock, bien sûr. Car en ce moment, Smart vous fait profiter de 17% de réduction sur une sélection de modèles de stock, dont les Smart Fortwo, FortFort et la Smart Fortwo Cabrio. Surfez vite sur smartanclet.be. Smart. Offre valable du 1er au 31 juillet 2016 inclus. Conditions sur smartanclet.be. Hello party people, nous c'est Jules et Tom. Ouais, on a toujours pas réussi à avoir de tickets pour Tomorrowland cette année. Du coup, on a construit le nôtre en maquette. Ouais, genre un mini Tomorrowland avec des figurines de tous les pays. Ouais, là, regarde, une suédoise. David Et si on appelait genre Adriana ah Ouais. ouais, attends, soulève-lui son t-shirt. Oh. Elles font toutes ça les filles en festival, non Tu crois Bah ouais. Oh ouais, ok, ok, ouais. <laughs> préfère le vrai Tente de gagner une expérience Tomorrowland exclusive et le jackpot loto avec l'auto-surprise. music only. Vous avez éternué à rhume Et tiens, c'est là dans les 30 minutes. Énergie. Infotrafic. Un véhicule est en panne sur le 411 à hauteur de B en direction du Luxembourg.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 That's when we fell apart. Cause we both thought that love lasts forever. Lasts forever. They say we're too young to get ourselves sprung. Oh, we didn't care. We made it very clear. And they also said that we couldn't last together. Last together. See, it's very divine. You're one mash mash up my mind. You are get declined. oh Lord. My baby is driving me crazy. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal, suicidal when you say it's over. when oh, they say it's over. It was back in 99, watching movies all the time. Oh, and I went away for doing my first crime. And I never thought that we was gonna see each other. See each other. And then I came out, mommy moved me down south. Oh, I ain't with my girl who I thought was my world. It came out to be that she wasn't the girl for me. Girl for me. See, it's very divine. You're one of a kind, but you mash up my mind. You have to get declined, oh Lord. My baby, is driving me crazy. You're way too beautiful. suicidal when you say it's over. Damn, all these beautiful girls, they only wanna do you dirt. They'll have you suicidal, suicidal. Suicidal, suicidal. On se fait Justin Timberlake, c'est la suite des hits. 8h48, c'est les touristes sur Énergie. On est avec vous tout cet été. On est super. Et c'est le week-end On y est presque, hein. oui, presque le week-end. C'est vrai que le vendredi, au boulot, on ne glande rien. Alors Ludo est avec moi. Salut Ludovic salut Comment ça va Ça va très bien, merci et vous Ouais, ça va super bien, on a du liégeois avec nous, tu viens de Anse, ça me fait plaisir, c'est juste à côté de chez moi, moi j'habite à Saint-Nicolas, tu vois Ludo, donc je suis pas très loin. Ah. bon, Ludo, tu vas jouer avec nous pour gagner la nouvelle compile Energy, elle s'appelle Energy Summer Hits Only, et pour gagner cette compile, tu vas devoir reconnaître des hits Energy, c'est du blind test quoi, je l'ai dit, vendredi c'est blind test. Ok, ok. Ça marche Alors je te fais écouter 4 extraits de hits, tu m'en retrouves 2 et c'est gagné. Ok, ça va. T'es prêt, Ludovic On y va on va, faire le max. On y va pour le premier Hit énergie à reconnaître aujourd'hui. tous Soprano. Soprano. Ah bah on a notre première bonne réponse. Soprano, ça te fait un point. Donc sur les trois prochains, il te faut juste un point pour y arriver. Maître Gims. On valide Maître Gims. Ludovic. Oui. C'est gagné. Merci. Ah bah c'est pour toi, Energy Summer It's Only 2016, la petite nouvelle, la compile énergie, je l'envoie chez toi, tu vas la recevoir à la maison. Oh ben c'est parfait, merci beaucoup à vous. Fais-toi plaisir avec ça Ludovic, on se retrouve quand tu veux sur Énergie dans les touristes et passe un bon été. Il a pas de souci. Il était bon Ludo eh, Il était très bon, hein. Hein. deux bonnes réponses direct. <laughs> merci beaucoup. Bien joué Ludovic, bien joué, ciao ciao. Merci. À bientôt. Bisous. I follow. Mountain, high and river low.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 When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance.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 Moving so phenomenally. You unlock the way we rock it. So don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes. Nowhere to hide when I'm getting you close. When we move where you already know. So just imagine. Just imagine but you when you dance, dance, dance. Feel the good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on, all those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so so keep dancing. I can't stop the feeling, so just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance. Olivier roi, Il est avisé aujourd'hui pour des défis. Ce sera sur le coup de 9h. Soyez là, on va s'écouter Maroon 5. Et à 8h55, voici votre horoscope de ce vendredi 8 juillet. Et on commence par les béliers. Votre relation amoureuse prend soudainement une tournure plus passionnée. Profitez-en. Taureau au travail, vous avez envie de bouger, d'aller de l'avant. Les gémeaux, respectez les règles. Cancer, vous pouvez laisser libre cours à votre créativité. Les lions, vous vous acharnez sur une situation que vous ne pouvez pas changer. Les vierges, loin de vous décourager, les difficultés vous stimulent. Balance, vous pouvez vous accorder un peu de temps ou carrément lâcher prise. Scorpion, vous avez un défi à relever. Sagittaire, vous commettez des nombreuses imprudences, faites attention. Capricorne, vous vous montrez sous votre meilleur jour aujourd'hui. Verseau, c'est une journée constructive qui vous attend. Et puis pour les poissons, le travail en équipe peut vous être profitable, pensez-y. Les touristes sur Énergie. the song dancing in the street, sipping champagne on the beach. It's so expensive what she eats, cause she's so fancy, cause she's so fancy. folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, vous pouvez commander en ligne, venir chercher et payer vos achats en magasin ou les faire livrer gratuitement. Conditions sur mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. En juillet chez Ego, profitez d'un crédit 0% sur votre nouvelle cuisine équipée sur mesure. Ego, la cuisine de ma vie. Empruntez de l'argent coûte aussi de l'argent. écoute le nouveau tel dans un instant sur Énergie, c'est les touristes. Il est 9h. Bienvenue tout le monde. À 9h, voici les infos d'aujourd'hui avec Aurélie Adam. Bonjour Aurélie. Bonjour, bonjour Kevin, bonjour Héloïse. Vous allez peut-être reprendre la route des vacances ce week-end. Si c'est le cas, armez-vous de patience. Le trafic sera rouge dans toute l'Europe, surtout en direction du sud. En Belgique, les routes seront encombrées en direction de la mer et des Ardennes, mais aussi en direction de la France. Si vous avez prévu un long trajet, n'oubliez pas de faire une pause toutes les deux heures. C'est aujourd'hui que s'ouvre le sommet de l'OTAN. Il a lieu à Varsovie en Pologne. La Belgique est représentée par notre Premier ministre Charles Michel. Il est accompagné par les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. Le sommet qui doit se terminer demain va aborder les menaces liées au terrorisme, mais aussi les relations tendues avec la Russie. À ce propos, les pays membres doivent se mettre d'accord sur le déploiement d'un bataillon multinational dans les pays baltes et en Pologne. Le but est de les protéger face à une éventuelle intervention russe. Aux États-Unis, le rassemblement qui a eu lieu hier soir à Dallas a viré au drame. Quatre policiers ont été tués par des tirs et huit personnes ont été blessées. Deux suspects ont été arrêtés. L'un d'eux affirme avoir posé des bombes dans la ville. Les policiers et les services de déminage sont maintenant à la recherche de ces éventuels explosifs. Les autorités ont d'ailleurs interdit le survol de la ville durant les opérations. Rappelons que la manifestation d'hier soir avait pour but de protester contre la mort de deux hommes d'origine afro-américaine. Deux hommes tués par des policiers cette semaine. Le super typhon Nepartak a touché les côtes taïwanaises ce matin. Ce super typhon est accompagné de vents soufflant à plus de 234 km h 15 000 personnes ont déjà été évacuées, les trains ne circulent plus, les avions sont cloués au sol et les écoles ont été fermées. Plus de 35 000 soldats ont été mobilisés, les services de secours ont été renforcés pour venir en aide aux sinistrés. Le typhon se dirige vers la Chine, il devrait toucher le pays demain matin. En sport, en football, la France affrontera le Portugal en finale de l'Euro. Hier soir, les Bleus se sont imposés 2-0 face à l'Allemagne. La finale aura lieu dimanche soir à 21h. Ce sera au Stade de France. Enfin, en cyclisme Tour de France, le Britannique Mark Cavendish a remporté la sixième étape hier. C'est sa troisième victoire depuis le début du Tour 2016. Le maillot jaune de leader reste sur les épaules du Belge Greg Van Avermaet. Aujourd'hui, septième étape. Elle se déroule dans les Pyrénées. Les coureurs vont parcourir 162 km entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Est-ce que le beau temps va rester d'actualité du côté de la météo Eh bien finalement ça sera moyen aujourd'hui. Le temps sera généralement sec avec des nuages de belles éclaircies mais on pourrait quand même avoir quelques petites averses dans le courant de l'après-midi principalement en Haute-Belgique côté température. Il faudra compter entre 20 et 24 degrés. Qu'est-ce que t'en penses Héloïse Tu crois pas qu'elle nous a arnaqué sur la météo Elle avait oui, j'allais dire hein. shit quoi. Ouais je crois que... <laughs> Madame Météo le mode de nous. Il se passe un truc. C'est la grenouille. <laughs> Bonjour à tous, ici votre commandant de bord, Richard Darbois. Veuillez regagner vos places et attacher vos ceintures. Nous allons traverser une zone de perturbation entre 6h et 10h. En cas d'urgence, veuillez faire appel à Kevin et Héloïse qui ne pourront sans doute rien pour vous. Donc, euh, en cas de problème, <laughs> débrouillez-vous. 6h-10h, les touristes sur Énergie. Et à 9h03, vous ne voyez pas parce que c'est de la radio, mais Héloïse Loïs vient de quasiment se déshabiller. Elle a tombé, euh, pas tout le haut, mais là. A tombé la chemise. Je commence à avoir du mal à rester concentré. Hein. Ah, je savais pas que t'avais regardé quand même. Je pensais que j'avais ça discrèteuse et tout. Bah t'imagines, ce serait l'inverse. sur cette musique. Regarde, imagine, je me lève et. Allez hein. Euh, non. Non ah, Ça va, c'est bon. Putain, t'as cassé l'ambiance. Ça va. Moi, je termine l'émission et je me barre. De toute façon, moi, je suis fâché. La météo, là. Ouais, c'est moche. Alors voilà, c'est bon. Je sais pas si Auré de la Rédac, euh, elle le fait exprès pour nous, nous saper le week-end, mais. Bah non, comme si j'allais le faire exprès. <laughs> bon, Olivier Duroy, il est sur les routes durant tout cet été et aujourd'hui, il est à viser. On en est euh, où dans les défis, Olivier C'est toujours toi qui as la meilleure place, bon sang. Comment ça Bah, euh, c'est toi qui. Attends, Héloïse enlève son. Ah, ça, écoute. son haut non, mais parce que, enfin, je t'explique, toi, t'es en studio avec Héloïse en face de toi qui te fait un petit striptease. Moi, je suis devant l'église Notre-Dame euh, de Mont-Carmel. Oui, là, il y a moins de euh, chances que les gens fassent un striptease, évidemment. Ah ouais, ouais. Donc, euh, euh, en fait, l'église Notre-Dame de Mont-Carmel, c'est le deuxième nom, euh, enfin, c'est un autre nom qu'on donne à la Vierge Marie. Ça dit quelque chose mm, Ouais, ça me, ça me dit pas grand-chose, mais je trouve ça très drôle. <laughs> On dirait qu'il nous donne des cours d'histoire. <laughs> à, l'intérieur, il y a un orgue qu'on peut, qu'on peut visiter. Il, est, il est juste géant, génial. voilà. Mais alors, l'église est fermée aujourd'hui. Ah. Mais tu sais que l'église est fermée, mais on a reçu un SMS. alors, Héloïse, c'est Delphine, c'est ça qui nous dit qu'apparemment, elle un endroit où on peut trouver un orgue euh, C'était pas Delphine, mais elle, donnait un exemple pour elle. donnait un. D'accord. pas à trouver On va te filer un coup de main, Olivier. On est en train de recevoir de l'aide de notre côté sur le Facebook et par SMS. Donc on, va aller voir euh, exploiter toutes ces pistes et on va essayer de te filer un petit coup de main. Ouais, et Delphine, c'était pour la cible. Attends, attends. Euh, pour la cible, d'accord. Pour la cible, il y, a les cafés, mais ça, je ferai à la fin. pour l'instant, il y a. Quel est ton prénom Jérôme. Jérôme qui est venu me donner un coup de main. Jérôme, toi, tu as donc un berger allemand. Ah, on a le berger allemand. Il est là, le ah, ah, berger Attends, attends. Ah, non, non, mais euh, je suis allé. Euh, on est allé, j'ai fait une photo avec le berger allemand. D'accord. Tu ne devineras jamais comment s'appelle le berger allemand Euh, je sais pas, euh, Francis Jack. Rex. Clito. Clito, non Clito. C'est une blague. comment t'appelles ton berger allemand Clito. <laughs> d'accord, on va pas lui demander pourquoi, hein. on va faire comme si on n'avait rien entendu et on va dire d'accord. Voilà. Et alors, et alors quand on est arrivé, euh, on a fait une caresse. Le chien est franchement super gentil. <laughs> Euh, sinon, sinon, je me serais fait mort. Ouais, ça va, j'ai compris. T'as caressé. Mais, ça va. Bon. Non, oh. non. Oh, mais n'importe quoi. J'ai pas dit ça. Mais par contre. Est-ce que tu imagines quand tu cries après le chien dans le jardin Quand tu cries après le chien. Écoute, écoute ça. Il y a Damien. Il y a Damien qui nous donne un coup de main. Euh, depuis, depuis ce matin. Alors Damien, il est, il de quelle nationalité Je suis hindou. Voilà, c'est hindou en général et, le <laughs> chien a plus <laughs> Donc c'est un chien raciste quoi. Ah, bah, bah écoute, je sais pas, il aime pas les bergers. Berger allemand raciste. D'accord. Euh, enfin pour le berger allemand du coup euh, c'est bon. D'accord. Bah écoute, euh, continue pour la cible. Donc tira dans les cafés tout à l'heure. Et là il faut trouver une clé pour accéder à l'orgue. Donc si vous êtes à viser, foncez, aider Olivier. On doit encore accéder à l'orgue et trouver une cible. On va trouver. Ok, hein. ben, je vais, je vais, je vais, ouais, je vais, je vais essayer de trouver. En tout cas, venez me donner un coup de main. Là, je suis devant l'église de Mont Carmel. Voilà. D'accord. On te retrouve tout à l'heure, Olivia tout de suite. Et puis euh, vous, vous bougez pas. Hein. On a One Republic. Ça, c'est pour la suite des Et puis là, c'est mon petit coup de cœur du moment. Ça commence avec du piano. C'est tout en douceur. C'est pour toi, tiens, Louise. Oh, on C'est le que je t'offre ce matin.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 Some people try, but they can't find the magic. Others get down on their knees and they pray. I come alive when I'm close to the madness. No easy love could ever make me feel the same. feel the same, same, same. Nothing ever the truth. Whatever I know a shadow of you. I know I try, but the something new. some magic no easy love could ever make them feel the same No easy love could ever make me feel the same Make me feel the same, same, same Why can't I say no to the look on your face? I just stay, yeah, yeah. Jennifer Lopez, ça c'est la suite des hits sur énergie. On va vous parler de vos vacances aussi qu'on vous rembourse en ce moment. Il est 9h17, c'est les touristes, on est vendredi et bientôt c'est le week-end L'envoyé pas spécial sur énergie. Et pour lui c'est pas encore le week-end. Hein. On lui file du boulot, on lui file du taf, on l'a envoyé sur les routes. Dans toutes les villes belges, tout cet été, c'est Olivier Duroy qui réalise nos défis aujourd'hui. Il a jusqu'à 10 h pour réaliser ses prochains défis. Olivier, comment ça se passe pour le moment Est-ce que ça a évolué pour notre histoire de cible Oui, alors euh, écoute, pour l'histoire de cible, non, euh, pas moyen, je, trouve pas. Par contre, euh, attends, il se passe quelque chose ici. Je suis avec Christiane. Christiane, elle s'occupe de, l'église, hein, c'est ça vous Non, vous s'occupe. Non, elle s'occupe pas du tout de ah, l'église. <laughs> Mais Christiane, elle a la clé de l'église. Ah, bah si elle a la clé, ah. ça c'est le plus important. Ok, donc elle peut t'ouvrir, donc tu vas pouvoir accéder à l'orgue. Oui, écoute, euh, normalement. Et, alors, euh, quand, quand euh, parce qu'on est allé sonner chez le, au privé de chez Christiane, et Christiane était dans son bain. Ah, d'accord. Euh, donc elle est venue euh, te rejoindre. Enfin, t'es pas allé la rejoindre. Non, c'est elle mari qui a ouvert euh, ah. et, deux secondes après, elle était sortie du, bain toute sèche. D'accord. D'accord, ça va, je, vois un peu l'idée. Comme ça, on a toute l'histoire. Bon, elle peut t'ouvrir pour que tu aies accès à l'orgue. l'orgue, tu, tu vas me faire plaisir, tu vas jouer de l'orgue. Ah non, non, non, ça je crois que ça va pas être possible parce que Christiane, elle était... Enfin, voilà. merci. Ah, vous êtes gentil, vous êtes gentil. Vous me donnez la clé, je vous la ramène alors. D'accord, je la mets dans votre boîte aux lettres. D'accord, il est en train de ah, s'organiser, j'adore. On dirait qu'on est en train de le suivre, tu sais, il va faire ses bonjour, courses. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Comment ça va, quel est votre prénom Pierrette. Pierrette est jolie, Pierrette. Bonjour, Pierrette. Bonjour. bonjour, bonjour. Alors, euh, je la mets dans la boîte aux lettres ici, madame, c'est ça D'accord, très bien. Merci beaucoup. Mais j'ai pas compris, il est déjà rentré dans. il est rentré. Il est ah, rentré. Hein. Explique-nous, Olivier. Ouais, donc tu remettras la clé dans la boîte aux lettres tout à l'heure. On est d'accord Oui, c'est ça. Ah, ok. ça c'est un détail qu'on n'est pas obligé de savoir. On va aller droit au but si tu veux bien. Donc tu peux accéder à l'orgue maintenant. Euh, alors, en gros, euh, Christiane vient de me donner euh, la clé de l'église. <laughs> D'accord Oui, je t'entends. Donc tu vas pouvoir euh, entrer dans l'église et trouver l'orgue. Oui, et trouver l'orgue. C'est-à-dire va pouvoir faire un concert parce que je peux même fermer à clé. Génial, génial. Donc je veux que tu joues de l'orgue. Olivier, deuxième chose, hein, pour la cible tout à l'heure, il y a Delphine qui est avec nous. Delphine qui va bien, euh, qui veut bien venir te rejoindre tout à l'heure. Delphine, tu es avec nous. Hein. Oui, je suis là, je vous entends. Voilà, donc Delphine va venir te rejoindre pour t'aider. Delphine, toi, es, tu es où là en ce moment Je suis à cours, c'est le village juste à côté. Ouais, juste à côté de Vise, Et tu es à Court, donc tu peux rejoindre Olivier, aller l'aider. Tu sais où on peut trouver une Ok, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, euh, Olivier, il n'y a plus qu'à ce que tu retrouves Delphine. Tu es où là en ce moment tu es à l'église donc euh, euh, Je suis dans l'église, mais alors... Euh, tu es dans l'église. Ok, <laughs> Delphine, il va falloir que tu rejoignes Olivier du coup du côté de l'église. essaye de le faire avant 10h, sinon tu pourras pas l'aider à terminer le défi. À 10h, ça doit être terminé. Pas de problème, je me dépêche. À tout à l'heure Delphine. À tout à l'heure, salut Eh, t'as vu ça Olivier on, a carrément ramené de l'aide pour toi. Ah bah écoute, c'est cool, c'est cool. Donc je suis à l'église. Oh là là, il y a un super orbe devant moi. Oh, ah oui, ah non, non, c'est top, c'est top. Attends, bah, là c'est réalisé. Par contre, oui, c'est l'église euh, comment j'ai dit, euh, Mont Carmel. Hein, voilà. Mont Carmel, ouais. Voilà, avisé. Par Donc tu, tu vas euh, pouvoir jouer de l'orgue Écoute, je sais, je sais pas comment ça se branche, moi, ce truc. <laughs> ça ne se branche pas, c'est pour ça. <laughs> Écoute, je sais pas si tu te rends compte, je suis à l'intérieur de l'église. Je suis à l'intérieur de l'église. Tout seul Tout, bah, tout seul. on m'a donné la clé de l'église. Ah, il y a des gens à qui ça ferait peur, hein Attends, <laughs> Des gens à qui ça ferait peur. c'est là qu'on l'a enfermé. C'est un truc de malade. Maintenant, j'appuie sur le clavier, mais euh, ça ne ça ne, donne aucun sens. Bon, c'est pas très grave. Olivier, on va te retrouver tout à l'heure. Donc, on a la cible, on a l'orgue, et apparemment, euh, tu as eu le berger allemand. Et euh, je te donne le dernier défi qu'on a, sélectionné parmi les propositions. Alors, là, tu l'as pas, encore. Tu vas aller rejoindre Delphine. qui mais je te donne encore un défi, dernier défi qui nous a été communiqué par SMS. On va te le proposer. Tu vas devoir te rendre dans un grand magasin, un supermarché, tout ce que tu veux, mais tu dois faire la promo des touristes. Tu sais, dans le haut-parleur, le truc fait et puis tu dois parler de nous dans tout le magasin. Non oh, mais c'est pas possible. Mais si, ça va être possible. Donc voilà, t'as oh, jusqu'à 10h pour faire tout ça, Olivier. On te retrouve tout à l'heure. Hein. Bonne chance. À tout à l'heure. 6h, 10h, les touristes avec Kevin et Héloïse sur Énergie. Tout l'été, Énergie rembourse vos vacances. Vous n'y croyez pas À tout moment, les animateurs d'Énergie vous appellent en direct pour connaître le montant de la facture et vous remboursent immédiatement faites-vous rembourser vos vacances pendant tout l'été sur Énergie. Inscrivez-vous maintenant sur énergie.be. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Alors cet examen Bah. T'as eu combien J'ai eu 17. Waouh, 17 sur 20 Non, 17%. 17%. Ah, ah bon Quoi C'est pas top 17% bah, euh. C'est pas toujours top. Sauf pendant le festival Smart Stop bien sûr. Car en ce moment, Smart vous fait profiter de 17% de réduction sur une sélection de modèles de stock. Dont les Smart Fortwo, Fort et la Smart Fortwo Cabrio. Surfez vite sur smartoutlet.be. E. Smart. Offre valable du 1er au 31 juillet 2016 inclus. Conditions sur smartoutlet.be. Moi, j'aime les produits qui me font voyager. Avec nos bonnes pêches, vous êtes immédiatement transporté sous le chaud soleil du sud. Un hein, petit. mordi, fermez les yeux, paf Vous êtes 1500 km plus au sud. Nos bonnes pêches juteuses et sucrées, elles valent le déplacement. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, nos bonnes pêches jaunes en vrac sont à seulement 1,89€ le kilo. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez pour un marathon de soldes Chez Decathlon et sur decathlon.be, le sport est plus facile avec des soldes pour tous les sportifs. Decathlon, à fond la forme. Tous vos hits sont sur la triple compile Énergie Summer It Only 2016. Avec Deoro, Bob Sinclair, Imani, Coldplay, David Guetta et Erai Streffy. Énergie Summer It Only 2016. En vente sur énergie.be et partout en Belgique. lay on the cross the seas And some dogs tainted with blue Once out they are young, lived in Yet these dogs have drawn your sword. I'm and God loves In my brain I tried to make it burn, the bone right away Yeah, this memory remains in my bones and my brain I want you to wait, wait, wait I didn't need you once du moment, le tout nouveau Soprano. Il est 9h32, bienvenue, c'est les touristes. Le bon plan d'Héloïse sur Énergie. Dis Kevin, t'as une sale tronche ce matin quand même, hein Fin de la ah bah semaine. Euh. On commence fort, c'est sympa. Merci, euh, ça me fait plaisir. <laughs> tu, t'es t'as remarqué qu'aujourd'hui, je t'ai fait que des compliments depuis qu'on est là. Oui, mais c'est vrai, mais là, j'étais un peu cerné. Euh, première semaine où on s'est levé très tôt le matin, donc j'avoue qu'aujourd'hui, j'ai pas la, tête des meilleurs jours. Tu vois, en plus, hier, j'ai fait barbecue je m'étais promis d'aller dormir tôt et, je l'ai pas vraiment fait. Ça te ferait du bien une bonne détox, non Une bonne détox. Je sens que tu vas nous faire un plan de détox, donc c'est pas mal à être en bien amené, hein. On voit la fille qui bosse, hein. On voit la fille qui bosse, c'est pas mal. T'as fait des efforts. Bon, c'est quoi cette histoire détox Alors, pour l'instant, il y a un grand buzz. C'est les fameux au détox. Ouais, c'est Donc, je sais pas si t'as déjà vu euh, sur, euh, sur Facebook, il y a plein d'images avec des bocaux, avec des fruits en rondelles et tout. C'est vrai, j'ai vu ça. Le détox, c'est le truc à la mode en ce moment. Tout le monde fait du détox. Ouais, en plus, ça permet de se faire du bien, de s'hydrater. Et en plus, en général, comme tu rajoutes pas de sucre, ben c'est pas calorique. Et donc, euh, voilà, c'est bien, c'est bien pour ton corps, Ouais, c'est vrai, on fait beaucoup de détox dans les régimes, donc j'imaginais bien qu'il y, avait pas de sucre. Ouais, alors, simple je vais euh, <laughs> dire recette. Ouais, <laughs> recette. Massi recette. <laughs> Tu viens de Liège aussi toi en fait, c'est ça. Non, vas-y, simple recette. Sans sucre, alors c'est de prendre des fraises, du concombre, du citron et de la menthe. Donc le but c'est pas de les presser, hein. c'est vraiment de couper en morceaux, donc d'abord de laver ses fruits bien sûr, les couper en morceaux, en grosses rondelles, de remplir ton bocal avec ces ingrédients là et de remplir tout simplement d'eau. Et alors la menthe va évidemment donner un petit goût, ça va, ça va infuser et euh, c'est super bien parce que c'est drainant et en plus c'est dépuratif. C'est comme un thé froid en fait. C'est comme un thé euh, froid, oui. Exactement. Donc là, c'est bien aussi, comme tu le dis, de le mettre dans le frigo quelques minutes, histoire que ce soit bien frais quand tu, quand tu le bois. Oui parce qu'on est d'accord, si tu bois ça sans le mettre bien au frais, ça doit, doit pas être super bon. Mmh, c'est vrai si j'essaie de résumer ton idée, à voir si je comprends bien, je prends le bocal, je mets de l'eau et je mets juste euh, tout. C'est quoi du citron, euh, la menthe et il y a quoi d'autre La fraise, du concombre et de la menthe, ouais, exactement. C'est un drôle de mélange. Hein. J'avoue que j'aimerais bien tester parce que. Non, mais c'est sympa parce que ça fait un petit peu. Tu vois, ça fait frais. C'est pas comme les smoothies où parfois c'est un peu lourd, un peu enfin, très sucré parfois aussi. Et là, c'est plutôt léger et pour l'été, ce sera sympa. D'accord, c'est ton bon plan d'aujourd'hui, le bon plan détox. Merci Héloïse. On revient lundi avec un prochain bon plan. Tous les matins, pendant les vacances, les touristes sur Énergie.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 on l'a envoyé vous voir. Il fait le tour des villes de Belgique pour réaliser des défis avec vous. Et aujourd'hui, on est à viser sur la route des défis. On a déjà pas mal de réalisés, mais il en reste. Olivier, Olivier, où est-ce qu'on en est Bon, alors tout à l'heure, tu m'as demandé de trouver un orgue. C'est fait. Tu m'as demandé de trouver euh, une cible. Ça, c'est pas encore fait. il reste la cible. Et oui, t'as demandé à comment ça. Euh, Delphine. oui. À, Delphine de me rejoindre. Mais alors, Delphine, euh, j'ai dû bouger de, l'endroit où j'étais. J'étais euh, près de l'église, à mon carrel. Ah. Et j'ai dû bouger et, venir ici. Je suis au Deleuze, en fait. Tu es au Deleuze, d'accord. Ouais, tu m'as donné un défi en plus et vu l'heure qui tourne, bah, j'ai commencé à Il faut se dépêcher. donc ton défi, c'est de faire la promo des touristes dans tout le magasin via le petit micro là. Hein. Ah d'accord, donc Delphine, si tu m'entends, s'il te plaît, euh, rejoins-moi au, au Deleuze. Ok On a euh, fait passer le message à Delphine, donc elle va venir te rejoindre. Ok, super. Qu'est-ce que je devais trouver d'autre Tu dois trouver, alors on nous a ajouté ah, un ah défi ah, qui est arrivé chez Héloïse, alors le berger un allemand. Berger allemand. Un berger allemand, ça c'est fait. Ça c'est fait. Euh, Qu'est-ce que c'est ça C'est un ça jingle énorme. <laughs> Pour valider ton défi, on a des moyens ce matin. Et je suis avec Christiane euh, qui est là. Euh, Christiane, euh, elle, est, dans le, magasin de l'aise. Et Christiane, elle va me donner le micro pour que je fasse un petit appel au micro. Alors fais en- sorte qu'on puisse l'entendre. Il faut l'entendre pour qu'on puisse le valider. On est au Deleuze de Visée. D'accord, bah, c'est hein parti. On va entendre Olivier qui donc fait la promo de l'émission. Bah Vous m'entendez <laughs> Euh, c'est euh, grâce à l'énergie, côté des touristes chaque matin. C'est pas là hein, ou pas Oui, ouais, on t'entend, on t'entend sur vendus dans tout magasin. Les séries sur énergie, c'est chaque matin entre 6h et 10h. Écoutez-les, les gens, c'est euh, de la Voilà, je devais faire un petit défi, c'est mon, mon petit. Ah, le son est pas terrible, hein. mais, mais on entend que c'est bon. On entend que c'est bon. On dirait qu'il y a dans un sous-marin. Ouais, on dirait surtout qu'il y a des ondes GSM, c'est insupportable. Hein. <laughs> C'est insupportable. Merci les clients, bonne journée, bonne journée, voilà. Bon, c'est idée, ça. Je crois que hein. je peux remettre mon petit. Parce que c'est des défis validé du coup <laughs> Olivier. C'est bien, c'est bien, c'est réussi. Alors c'est pas tout, hein, c'est pas tout Olivier. On a un autre défi qui vient de tomber euh, puisqu'il te reste 20 minutes maintenant. Et le prochain défi, ça nous est proposé par Justine. Justine dit que tu dois trouver un pirate. Apparemment, il est possible de trouver un pirate à viser. Elle nous dit, je vous dis pas pourquoi. Donc voilà, tu vas devoir trouver un pirate pour la suite de ton défi. Non mais attends, euh, t'as vu quelle heure il est On fait l'émission jusqu'à 11h Olivier, on va te coacher, on va te motiver. Ça va aller. Olivier, tu rigoles, il reste, il reste, il reste même pas 20 minutes. Ouais, mais toi t'es es un fighter, t'as l'œil du tigre, non Ouais, non, non. mais eh, j'ai même la musique de Rocky, si ça, je peux pas te motiver plus. Bon, écoute, je vais essayer de trouver un pirate. Si vous, si vous savez où il y a un pirate dans le coin, ben, venez me donner un petit coup de main alors. Ça marche, on te retrouve tout à l'heure. Merci. Allez, foncez viser et aider Olivier. Euh, il nous reste plus que le pirate du coup. Hein. Et euh, la cible qui n'est toujours pas tombée, c'est ce qui nous reste. Mais Delphine va arriver. Hein. Ouais, Delphine va arriver. Normalement, elle va nous sauver la mise pour la cible. Donc, il restera le pirate. Voilà, on retrouve Olivier dans 10 euh, minutes. on va essayer de boucler ce défi. Les soldes XXL sur des centaines d'articles en électro et multimédia, profitez-en aussi sur crefel.be. Crefel. E. Les meilleurs prix, service prix Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Il fête son anniversaire dans un karaoké Ouais, je te préviens, moi je chante pas. Hein. Ah bah moi non plus. Abuse parfois un peu. Si on pouvait s'aimer pour toujours Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control c'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be slash full control. Proximus. Infiniment proche fois, Salut, vampy, Dis, pourquoi est-ce que tu vides ta voiture? Ben, pour faire de la place. Ah, tu pars en vacances? Non, parce que chez Gamma, ce dimanche, on reçoit un coffre Gamaïque. Et il y a 15% de réduction sur tout ce qui entre dedans. Ah, comme ça, tu fais de la place dans ton coffre pour le coffre. Oui. Dis-toi bien une petite place pour moi aussi, hein, que j'aille avec toi. Euh... Ce dimanche 10 juillet, Gamma est ouvert profitez de 15% de réduction sur tout ce qui rentre dans votre coffre Gamaïque. Conditions dans votre dépliant et sur gamma.be. <laughs> Ouvrez votre compte à vue ING gratuit avant le 2 août et tentez de gagner 2500 euros en chèque voyage. Infos et conditions sur ing.be. C'est la folie des soldes chez Mediamart sur le plus grand assortiment de Belgique. Pendant les soldes, nous vous livrons le gros électroménager et reprenons votre ancien appareil, le tout gratuitement. Conditions sur mediamart.be. Mediamart, je ne suis pas fou. Cette année, pour la route des vacances, j'ai tout prévu. Euh, t'as juste oublié un truc, on n'a pas de voiture. Restons zen. Jusqu'au 31 juillet, il y a les offres exceptionnelles prêtes à partir sur des Citroën neuves suréquipées immédiatement disponibles. À découvrir sans tarder sur citroën.be. Citroën. Infos et conditions sur citroën.be. Ce dimanche, IKEA Zaventem est ouvert de 10 à 18h. Venez faire un tour et profitez de nos soldes. Plus d'infos sur ikea.be. Lévis Expert, la peinture pour les murs qui sont soumis à rude épreuve. Découvrez vite notre action satisfait ou remboursée dans votre magasin ou sur levis.info. Levis, let's color. screwed. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it. Suddenly sorry. Suddenly it's you are free now. Suddenly sorry. Suddenly it's you You're free now. You're all you have to give. The unknown. to feel it all. You're alive now to die is dust. Nothing less or something more. something more jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on sera plus jamais seul, on sera plus jamais seul, je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, on sera plus jamais seul, on sera plus jamais seul. Accroupi à pleurer dans un coin de mon appartement, je rêve de retrouver le bonheur que j'avais auparavant. J'ai beau réaliser que ma nouvelle pièce est cool, je commence déjà à m'étouffer dans ce 10 mètres carrés. Diplômé, indépendantisé, je ramène des copines coquines, mais je fais que teaser. Hein. non, je veux pas être tranquille primaire, je rêvais d'une indépendance, mais là j'en tremble. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that song, I feel alone. Watch these people look so happy all around. Je tape dans les canettes, ça me fait baller. Tout le monde est speed, je me sens tellement inutile. Hein, franchement, faut changer d'attitude. Pas un seul employeur ne s'intéresse à mes aptitudes. Prisonnier et déshumanisé. J'ai cru pouvoir tout gagner, mais je ne sais pas miser. Hein, non, j'ai pas une vie droite, Mais pourtant, mes parents pensent que j'accumule les victoires. Cause I don't wanna be alone. I just wanna go back home. Every time I hear that sound, I feel alone. Watch these people look so happy all around. My friends are gone, I'm all alone. On and on and on and on. If you like Je ne serai plus jamais seul, tout ne sera plus jamais seul et on ne sera plus jamais seul, ouais. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul. Même si nos vies sont casque et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, ouais. Et je ne serai plus jamais seul, tu ne seras plus jamais seul, et on ne sera plus jamais seul, même si nos vies sont casque. <laughs> Sam Smith on NRJ. Hit music only. Guess it's true, I'm not good at a one night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay? All I need. This ain't love, it's clear to see. But darling, stay with me. Why am I so emotional? This is not a good look, gain some self control this never works. Ah, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're Oui. Stay with me. Pas ce week-end. Ça veut dire quoi Non, tu veux pas rester avec moi ce week-end Bon bah ça va, je travaille. L'envoyer spécial sur Énergie. Avant de retrouver Olivier pour voir s'il a réussi son défi du jour, euh, il y a Lohan qui est avec nous. Ça va, mon Lohan Oui, ça va très très bien. Vous avez vu, hein, je vous ai apporté le petit déj. Ouais, hein. carrément. Sympa, hein. euh, Lohan nous a amené euh, les pains chocs ou les cooks, disent les bruxellois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en fait, ce que vous n'avez pas remarqué, c'est qu'en fait, je veux vous acheter vu que je fais les défis la semaine prochaine et que je trouve pas tous les objets. Bah, comme ça, vous avez ma conciliance. Tu es en train de nous amadouer. Voilà. Eh bien, en essayant de nous amadouer, tu as fait pire. On va vraiment être intransigeant avec toi. Ben voilà, ah, ben, je te promets que la semaine prochaine, ça va être compliqué. <laughs> On va te mettre du bon Bon, Olivier est avec nous. Olivier, avisez, il te manquait la cible. ouais, je t'entends très bien. <laughs> suis chez la coiffeuse. Ah, <laughs> c'est assez étonnant, hein, parce que bon, t'es quand même un peu chaud. Sylvie C'est Sylvie, Sylvie, Sylvie Ouais. Lazzoni Sylvie Zoni, c'est la coiffure Zoni, tu connais Visé euh, Non, bah je connais visée, mais pas le salon de coiffure en tout cas. Mais si, c'est la superbe blonde, là, tu sais. Ah oui, oui, oui, oui. on, a, passé une nuit ensemble il y a quelques temps, je crois, non Non, je parle pas à toi, je parle à Loane. Hein, Ah Oui, je la connais bien, c'est celle qui coupe les cheveux, non exactement. Bon, alors, en tout cas, la coiffeuse, j'en ai profité pour me faire couper les cheveux vu que j'avais un peu Ouais, ouais, ouais, je vois bien, je vois bien. <laughs> Bon, il fallait trouver un euh, je vous ai envoyé les photos. là. Non, je vais les envoyer dans quelques minutes, pardon, je n'ai pas fait encore. Euh, D'accord. parce que c'était chaud, hein, c'était chaud aujourd'hui quand même avisé. C'était chaud. Alors, euh, berger allemand trouvé grâce à, euh, je crois que c'est Jérôme hein, qui était là avec nous tout à l'heure, <clears throat> qui nous a amené. Euh, la cible, tu vas, attends, c'est un truc de fou. Euh, avant ça, qu'est-ce qu'il y Un orgue. Bon, bah, on l'a eu tout à l'heure grâce à Christiane. Ouais, ça a été validé aussi. Voilà, ça a été validé. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre Le message dans le magasin, ça a été validé aussi. Ça a été validé aussi. Alors, il fallait, tu me dis, tu me donnes un pirate à moins d'un quart d'heure. Euh, bon, ben <laughs> heureusement, tu sais, il y a Virginie qui voulait nous amener. C'est Virginie, hein, c'est ça Oui, Virginie. Euh, non, c'est Delphine. C'est Delphine, c'est je disais. En plus, moi, je valide. Appelons la Ginette. On a eu du monde aussi. Hein. C'est pareil. Donc Delphine, euh, m'amène pour aller euh, pour aller euh, comment trouver le, pirate. Donc elle savait où se trouve le pirate. Et là, on se balade à pied, machin, ici et ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit juste devant nous Je te jure, une cible. En fait, oh. ah. il y a quelqu'un qui, a mis aux grosses poubelles. il y avait un espèce de, carton là, et à côté une cible. Oh. Ah, trop bien mais oui, non, mais attends, on, se balade comme ça et paf, la cible, <laughs> c'est une comme ça, c'est un truc de malade. Mais t'as eu beaucoup de chance, hein. encore hier il avait de la chance, je sais pas comment tu fais, euh, tu, as vraiment de la réussite en tout cas. Bon bah pour la cible, c'est bon, donc on les a tous et nos défis. Et t'avais Delphine qui était tout à l'heure à l'antenne avec toi, donc Delphine, bonjour. Bonjour. Elle vient de nous rejoindre, elle a encore les cheveux mouillés, elle est très jolie, très <laughs> mignonne. Elle a sauté de sa douche. <laughs> Oui, oui, oui, oui. Donc elle, m'a amené euh, près du pirate, donc euh, bah voilà. Et qu'est-ce que les femmes ne feraient pas pour ah. voir Olivier Duroy Oui défi réalisé ah. Voilà, voilà, voilà, voilà. J'ai un peu peur pour la semaine prochaine. Ouais, hein. parce que c'est du sans faute. Oui. Hein. Olivier a réussi ses 5 défis. Lohan, tu es sous Je vais, je vais l'appeler après pour avoir quelques conseils. Ouais, je crois qu'il va falloir que tu te fasses coacher. <laughs> Et que, dalle, tu n'auras pas de conseils. Moi, j'ai ah, réalisé 5 eh. défis. Euh, à toi d'en réaliser 5. On va faire un petit concours sur. Euh, on va faire un petit concours. Eh ben. Alors, euh, c'est simple. Et on saura si à la rentrée, ce sera le réveil Lohan ou le réveil. <laughs> super les collègues. Merci pour l'entraide. Hein. C'est Ça, vous voyez ce que c'est le monde de la radio. Tout le monde se tire dans les pattes. Il, il sera où, Lohan Lundi, Lohan du côté de Hucle, Hucle place Saint-Job. Alors à 8h, rendez-vous place Saint-Job à Hucle. Lohan vous attendra là-bas pour réaliser lui aussi des défis. Il y a une super friterie là-bas. Ah d'accord. Place Saint-Job Saint. job non Saint-Job. Ah Saint-Job, euh, Rien à voir avec le Zob quoi, mais c'est pas possible. Le mec arrive à peine, et déjà c'est à n'importe quoi. Non, non, rien à voir avec des ça. bisous, euh, je, je, vais, je vais boire un verre avec euh, Delphine. ça marche, bon bah tu fais des bisous à Delphine pour nous et euh, bye bye Eli, bien pour les défis, ciao ciao. Bravo. <laughs> Eh, eh, pas mal, hein. énorme semaine. bisous, bisous, à plus, à plus. Énorme semaine pour Olivier. Lohan, là, tu es, mais c'est même plus sous pression. Hein. Ça veut dire que lundi, tu dois commencer direct fort. J'ai déjà la liste des premiers objets sous les yeux, je peux rien te dire. Eh ben, on va bien s'amuser. On va prouver euh, aux auditeurs que bah, vous êtes là, vous allez pouvoir m'aider, et c'est justement grâce à vous que je vais pouvoir réaliser les défis. Donc franchement, dès lundi, préparez-vous déjà. Si vous êtes euh, du côté de Hucle, eh ben, venez me rejoindre, je sais pas où je serai. Euh, place, Saint-Job. Saint-Job. Ça va, tu vas, arriver Je le connais pas. Hein, Saint-Job. Voilà. C'est très sympa, tu verras. Si vous trouvez aussi une logopède pour Loane, c'est à partir de quelle heure place saint job C'est à partir de 8h. Eh et ben voilà, comme ça le message est passé. Tu seras élevé bah, euh, Je serai là vers, 11h. <laughs> bon, Lohan, que vous retrouvez pour euh, plus de 40 minutes de hit à la suite. Ça démarre maintenant sur Énergie. Nous, on vous dit ciao ciao. Ça y est, c'est le week-end. On va se retrouver ce, lundi. Bah, ça fait une semaine. Il que ça se hein, <laughs> termine. On va aller dormir. je te fais des bisous, ma Héloïse. Moi aussi, je te fais des gros bisous, Kevin. Auré de la Reda, qu'on se retrouve lundi. Euh, lundi, bon week-end. Ciao, ciao, bon week-end. Et puis, Lohan, je te laisse les commandes. Merci beaucoup. Bon week-end, les touristes. 6h10.